Radioteatret sender 'Sort messe' av John Dixon Carr. Dramatisert av Sven Lange. Instruktør Nils Nordberg. Første del henrettet for mord i 1861. Det var en gang en mann som bodde ved en kirkegård. Slik begynner en fortelling som ikke har noen slutt. Slik kan vår fortelling begynne. For Edward Stevens bor også ved siden av en kirkegård. Han har en villa i Crispin, like utenfor Philadelphia, og dit reiser han hver helg. Like ved siden av huset hans ligger Despard Park, en gammel eiendom med et nokså dystert renommé, og med eget kapell og familiegrav. Edward Stevens, Ted. Et ganske vanlig menneske, som du selv. Et lykkelig menneske med et yrke, en kone, en tilværelse som passer ham. En fredag i april. En ganske vanlig fredag. ut til Crispen i weekenden som vanlig, Stevens? Ja, Mr. Molly, jeg tar kvart på syv-toget. Se her. Kan ikke du ta med deg dette manuskriptet og kikke på det i løpet av helgen? Hmm. Bevares. En ny bok av Gordon Cross? Ja, du er jo interessert i den sjangeren. Kan ikke du se på den og si hva du syns? Det er jo ikke lenge til møtet hvor vi skal drøfte høstens bøker. Uh, har du lest den selv? Jeg har kikket på den, ja. Det er faktisk det beste han har skrevet hittil. Ja, Det sier ikke lite. Ja, min venn. Her støter du i sannhet på et virkelig omfattende persongalleri av kvinnelige giftmordere gjennom tidene. <laughs> du verden. Er du uh, truffet denne Cross noen gang? Truffet ham? Nei, jeg kan ikke si det. Jeg har bare så vidt sett ryggen på ham her på forlaget et par-tre ganger, tror jeg. Mm. Han har sine små egenheter, men man jeg tenker på kontraktene. Mener du den eh, klausulen om at han skal ha bildet sitt på omslaget? Ja, blant annet. Ingen biografiske opplysninger, bare bildet. Nå ja, det har jo ikke noe med saken å gjøre. Ta nå med deg dette manuskriptet, men for guds skyld, ta godt vare på det. Det ligger løse bilder inni, og det eksisterer ingen kopier. Å, gudskjelov. Kupeen for meg selv. Da kan jeg strekke litt på bena og se på dette crossmanuskriptet i fred og ro. Unnskyld, er det en ledig Men er det deg? Doktor Welten personlig? <laughs> hallo, Edvard. Det er jammen lenge siden jeg har sett deg. Kom inn, kom inn. Ja, takk du. her er plass nok, som du ser. Å, herregud. Hvor godt det skal bli å få sette seg. Ja, det står bra til? Jo takk, du. Jo takk. Eh, og med deg også? Bare bra, takk. Jeg skal ut til Clispen nå. Nå? No. Håper Maria har laget noe godt til middag. Ja. <laughs> ja, du er jaggu heldig som har en slik kone. <laughs> ja, jeg skal ikke klage. Det er ikke røkere her, ser jeg. Da tenner jeg pipa med god samvittighet. <laughs> du, Edvard. Eh, ser du noe til ombudet Spard eh, når du er der ute? Malt, mener du? Ja. Nei, ikke denne gangen, tror jeg. Han har vel fullt opp å gjøre etter at onkelen døde. jo Gamle Miles til Spard, vet du. Ja, ja, visst. Testamentet og sånn. Nå ja, men det kan vel ikke være så komplisert? Hadde gammelen andre arvinger enn Mark og søsknene hans, da? Nei, jeg tror ikke det. Ja, en koselig gammel gubbe, Miles de Spard. Skjønte gammel, forresten. Han ble da bare noen og femti, hva? Ja, 56, tror jeg. Du, eh, hva var det han døde av igjen? Uh, mavekatarr, var det visst. Akutt gastritt som gikk over til å bli kronisk. <laughs> ja, det er pussig, du. Hva da? At i vår avanserte tidsalder så kan man mer eller mindre velge sin egen dødsårsak. Spis som et svin, kolesterol og hjerteinfarkt. Røk som en dampmaskin, kreft. Drikk som en svamp, så tar lever og nyre livet av deg. <laughs> Vær så god, velg selv. Ja, ja. Gamle Miles gjorde da hva han kunne. <laughs> han levde sterkt, vet du. Ja. ja ja. Nå ligger han iallfall der nede. I krypten under gravkapellet. Jeg tror at det er ni generasjoner Despard som er begravet her. Yes. Den legger jo ikke dårlig. Ardmore neste. Nå, ja, den skal jeg av. Det er en uh, pussig ting i forbindelse med gamle Miles Despards død, forresten. Nå? Du kjenner Mrs. Henderson? Å oh, ja da. Har eh, stelt huset for gammelen i alle år, ikke sant? Stemmer. Ja, prima kokke, hun også. Den gamle Despard kunne sannelig trenge noen til å sørge for spesialforpleiningen sin. Sånn mavekatarr skal det ikke være noen spøk, har jeg hørt. <laughs> Men uh, hva var det med Mrs. Henderson, da? <laughs> Jo, hun påstår at det var en ukjent kvinne inne hos gamle Miles den natten han døde. Mm. Du vil ikke si at uh, eh, gammelen eh, uh... <laughs> Nei da, nei da. Nei da, dette her var noe helt annet. Mrs. Henderson sa at kvinnemennesket hadde på seg rare, gammeldagse klær. Gammeldags <laughs> Det høres da merkelig ut. Vel, det er ikke sikkert. Du skjønner, det var kostymeball i St. Davis den kvelden. Og der kunne du finne alt fra Sinbad sjøfareren til Florence Nightingale. Ja, men uh, ja, eh, vent, da vent, vent, vent, vent litt. Det er mer, skjønner du. Og? Ja, Det er ikke det som er så merkelig. Dette at eh, Mrs. Henderson påsto at hun så denne damen. Nei, det merkelige det er at etter at denne damen hadde hatt en kort samtale med gamle Miles, så snudde hun seg og forsvant ut av værelset igjen med en dør som ikke eksisterer. Hva Som ikke eksisterer? Vel, la meg korrigere det. Det var Mark som fortalte meg dette. Og denne døren Vel, for 200 år siden ble den murt igjen og kledd med panel. <laughs> Nei, ærlig talt, du. Jeg, jeg tror ikke på spøkeri. Jeg vil heller si at det er noe i veien med Mrs. Henderson. Iallfall med synet hennes. <laughs> Men nå må nok jeg ha det. Synd forresten, jeg elsker spøkelseshistorier. Også jeg som hadde tenkt å prate med deg om den nye boken til Gordon Cross. Jeg har manuskriptet hans med meg. Nei, du sier ikke det. Ja, Det var virkelig synd, du. Jeg har alltid lest hans bøker. <laughs> Ja, Du får fortelle meg mer om dette neste gang vi møtes, Edvard. Du får ha det bra, og så får du hilse Marie. På gjensyn. På gjensyn. <laughs> ja. Ja. Nå da, kanskje det går an å få sett på dette manuskriptet i fred og ro. Hmm, skal vi se hm. Fortellingen om den forelskede gjengangersken. En vandøds historie. Jøss, for en tittel. <laughs> ja, du cross, du cross. Hva er det for noe begavet du har å si her i innledningen? Arsenikk er blitt kalt den naive giftmoders våpen. Intet kan være mer feilaktig. Det er CG Rhodes, redaktøren av tidsskriftet Kjemikeren, som sier dette. Og han fortsetter. Tvert om bruker giftmorderen arsenikk simpelthen fordi dette er den sikreste giften som fins. Hvis det ikke på forhånd er noen spesiell grunn til mistanke, har legen små sjanser til å konstatere en arsenikkforgiftning. Blir giften dosert omhyggelig, blir offerets symptomer nesten nøyaktig det samme som om han hadde hatt mavekatarr. Mavekatarr? Gastritt? Det er jo det samme som Miles Despard døde av. <laughs> Et merkelig sammentreff. Kanskje forfatteren har flere merkelige sammentreff på lager. Men det kan ikke være mulig. Portrett av Marie Dobré. Giftmordersken som ble halshugget for mord i 1861. Men det er jo et bilde av Marie, min kone. Ja, her har du meg igjen, eh, Edvard. Jeg trodde ikke jeg hadde glemt igjen min, da. Nå får jeg nok eh, følge med deg til Crispen og ta en drosje derfra. Men herregud, Amal. Åssen er det du ser ut? Har du sett et spøkelse? Å, å er, det, er det deg? Ja, det er ikke noe i veien, Edvard. Nei da. Nei, det er slett ikke. Det er bare sånn dårlig luft her inne. Det må være det. Ja, noe så dumt. Glemme igjen dokumentmappen. Dosentens ett og alt. Ja, du snakker, du. Du, Velden. Ja? Du som er ekspert på berømte forbrytelser. Har du noen gang hørt om en giftmorderske som heter Marie Dobré? Marie Dobré? Mar... Ja, vent litt. Ja, nå husker jeg det. Det var eh, pikenavnet hennes, tror jeg. Hva er det med henne? Hun ble halshugget i 1861. 1961, så er du, er du sikker på det? Men Det står her. I manuskriptet til Cross. Ja, Cross sagt det, så stemmer det. Men uh, den eneste Marie Dobré som jeg husker, hun ble halshugget i 1676. Det var en fortryllende markisen av Bremier. Markisen av Bremier? Ja. ja hun uh, hadde jo en slags enestående kombinasjon, hun, av kvinnelig skjønnhet og sjarm og en aldeles utrolig grusomhet. Mm, det stemmer. Hun eksperimenterte på pasienten i sykehuset i Hotel Dieu og fikk eh, gjort det av med en anselig mengde. Arsenikk, tror jeg det var. Damen ble halshugget og brent i 1676, eh, som sagt. Ja, du husker at de anbefalte deg å gå og se på huset hennes i Paris. Ja. Ja, nå husker jeg det. Ja, men du fortalte meg jo bare at det var en forbrytelse knyttet til det huset. Mm. Ja, ikke hvem det gjaldt. Jeg fikk aldri undersøkt det, for der traff jeg Marie for første gang. Ja, det var gått litt inn ved en ren tilfeldighet. Ja, sånn. det var ikke rart at du ble avsporet. 14 dager senere blir dere gift. Crispin, neste. Hei sann, der er vi jo. Ja, jeg forsøker å si på gjensyn en gang til, jeg, Edvard. Lurer på hva jeg kommer til å glemme igjen denne gangen. Hei. Å, jeg har ventet sånn på deg. Hei, vennen min. Og gudskjelov så godt du ser ut. <laughs> Hva mener du med å stå der og le av meg? Du har simpelthen tjuvstartet, har du. Du burde skamme deg. <laughs> Nei, nei, jeg har ikke smakt en dråpe. <laughs> Jeg kom bare til å tenke på noe. Og det var snilt av deg å komme og hente meg. Det er kanskje best at jeg kjører allikevel? ja, jeg vet ikke om Nei, så dæven, nå har jeg sett det også. Hva da? Se der. I vinduet til Atkinson. Begravelsesbyrået? Ja, hva er det med det, da? Jeg så noen der. En mannsskikkelse. Er det så rart, da? Det er første gang jeg overhodet har sett et menneske der inne i alle de årene jeg har vært her. Ja, ja, ja, så fikk jeg oppleve det også. er så godt å være her igjen. Du ser litt trett ut, syns jeg. Jeg? Ikke det spor. Du, la oss være hjemme i kveld, hva? <laughs> ikke noe jeg heller vil. Nei, altså, du skjønner, Mark har vært uh... Mark Spark? Ja, han har vært innom flere ganger i ettermiddag. Han måtte absolutt snakke med deg, sa han. <laughs> Det var visst noe veldig viktig. Han ville ikke fortelle meg hva det var, men han forsnakket seg en gang. Mm. Og da Da skjønte jeg at det var noe med gamle Miles. Du Mark virker litt litt underlig, syns jeg. Gjør han det? Ted, lov meg at uansett hva det er, så vil du ikke bry deg om det. Lover du meg det? riktig, Mari. Mm. Du har ikke tilfeldigvis lest noen av bøkene til Gordon Cross? Cross, sa du? Hvem er det? Han er eh, spesialist på bestialske mord og kriminalsaker. Å, nei takk. Jeg har ikke sykelig fantasi som visse andre mennesker. Å jaså? Sånn. Det er slått fast av eksperter vet du, at så lenge det amerikanske folk bevarer sin sunne sans for mord og utroskap, er landets fremtid sikret. Du, vær så snill, ikke tøys. Du vet at jeg ikke liker sånt. <laughs> Men du, Alvor. Jeg syns du skulle lese Cross. Jeg eh, har det siste manuskriptet hans her i mappen. Hvor la jeg den, forresten? På hyllen ute i gangen. Åh, nå var det godt. Ja, denne gangen så er det kvinnelige giftmordere Cross forteller om. Kvinnelige giftmordere? Og en av dem heter forresten Marie. Har du lest manuskriptet allerede? <laughs> Nei, jeg har bare bladd litt i det. Jeg kan forresten ta det inn, så skal du få høre mer. Skal vi se på hyllen Ja, der er den jo. Det var altså Bildet av Marie Dobré er borte. Jeg har laget en ny drink til deg. Uh, fint. Jeg kommer. Vær så god. Takk. Vet du at jeg har oppdaget noe rart? Jaså? Ha, har du hørt om en person som heter Marie som du, og som hadde for vane å drepe venner og bekjente med arsenikk samfor en hundre års tid siden? Arsenikk. Var det det du sa? Arsenikk, ja. Si meg, mistenker du meg for å ha forgiftet drinken din? <laughs> Jeg håper ikke det. Hva er det egentlig du snakker om, Ted? Jo, ser du Ja, det virker jo litt mystisk, kanskje, men det er naturligvis ikke noe å bry seg om. Hva da? Ja, Det ser ut til at en eller annen har hatt det morsomt med å, å lage et bilde av deg i en drakt fra 1850-årene og putte de inn i et bokmanus og påstå at dette er en dame som tok livet av en hel del mennesker. Hun har til og med samme slags armbånd som du, med en spenne formet som et kattehode med en rubin i gap. Det er det verste jeg Men oppriktig jeg... talt, Marie Er det noen i slekten din som kom ut og kjører for å ha brygget, skal vi si, eh, farlige cocktails? Er det et bilde av meg, sier du? Ja, det er i hvert fall en som ligner svært på deg. <laughs> Oppriktig talt, Ted. Hvis det skulle være meg, Syns du ikke at jeg har holdt meg forbausende godt i disse hundre årene? Ja, men kjære deg, jeg mener jo ikke at Og dette med halshuggingen? Hodet mitt sitter da ganske godt og fast på kroppen. Ja, ja men hold opp med å tøyse sånn, <laughs> da. Det jeg mente, var jo du Har du peiling på om du kunne vært en eller annen fjern slektning av deg? En tipp-tipp-tipp-tipp-tipp eller noe sånt? Og du? Du skulle vel ikke tilfeldigvis være i slekt med Ignatius Loyola? Det Er, du har mye av storinkvisitoren over deg, vet du. Ja. Kler deg forresten. Jeg tror du ville tatt deg godt ut i torturkammeret. Jeg syns jeg hører deg. Nå, lille heksepiken min, får vi en liten tilståelse, eller Eller skal jeg be den snille bøddelen om å ta et par tørner til med tommeskruen? Er du ferdig med å tøyse nå? Én ting kommer du iallfall ikke fra. Hva da? Det var du som åpnet mappen min. Du åpnet den og tok ut bildet av Marie Dobré. Mener du å påstå at jeg har vært i mappen din og rett og slett stjålet Ted, vær så snill, hva mener du med dette her? Hva er dette for for galskap? Ikke spør meg, det er iallfall ikke tvil om at bildet er borte. Og her hjemme er det bare deg og meg. Ja, men skjønner du ikke at dette er pokker så kjedelig for meg? Hvordan da? Ja, det er pokker så kjedelig. Det er forbasket pinlig. Ålreit, jeg kan gjerne ringe til Cross og be han droppe dette bildet, men jeg kan ikke ganske enkelt la det bli borte. Det er for Jeg skal lukke opp. jo være henne. Takk. Å, oh, hei, Mark. Ja, Du får unnskylde at jeg trenger meg på på denne måten, Ted. Men det er svært viktig, forstår du. Ja, dette er en gammel venn av meg, doktor Mr. Partington. Ja, vil dere ikke slå dere ned? Vær så god, Mr. Partington. Takk. Det er hyggelig å hilse på Dem. Jeg går ut på kjøkkenet så lenge, jeg, Ted. Ja, gjør det, vennen din. Nå, Mark. Hva er det du har på hjertet? Ted. Onkel Miles døde ikke noen naturlig død. Han ble myrdet. Herregud, Mark. Han ble myrdet med arsenikk. Ja, Men hvem kan ha Jeg har ingen anelse. Bortsett fra at det må være noen i mitt eget hus. Ja, Men motivet, Mark. Ja, motiv Ted, vi har motiv nok, alle sammen. Jeg, vi arver jo en god slump penger etter Miles, både Edith, Ogden og jeg. Ja, Hendersons også. Miles hadde husket på dem. Eller kanskje onkel Miles ble myrdet fordi noen liker å se folk dø. Men eh, nå skal du høre hvorfor jeg er kommet til deg. Jeg må ha hjelp til noe jeg akter å gjøre. Jeg trenger tre mann, to av dem har jeg allerede. Og som tredjemann eh, Kunne du tenke deg meg? Ja, men det må jeg si med det samme. <laughs> Ja, hvis du vil være med, altså. At du er nødt til å love meg én ting. Ja? At politiet ikke må få vite noe om det. Uansett hva vi finner ut når vi undersøker liket. Hva? Har du tenkt å åpne kisten? Det glade vanvidd? jeg er nødt til det. Ja, ja, Det skjønner du vel. Men hvorfor ikke politiet? Du vil altså ikke ha morderen, hvem det nå enn er, straffet? Straffet? Jo, ja, men herregud, Ted, du må da begripe at jeg ikke vil ha privatlivet mitt utlevert til de sjakalene som fråtser i avisskandaler, alle disse sensasjonsjegerne. Se der, der går hun, Despard-dama, husker dere den der mordskandalen med den familien? Syns du ikke du hører dem? Nå vel, Ted, hvis du vil hjelpe meg, ja så, så gjør vi det nå i aften. Åpne graven, tar ut kisten og undersøker liket. Vi må få bevist at det er arsenikk i kroppen hans. Ja, selv er jeg sikker på at det er det. Det er det. Vært sikker på det i 14 dager. Jeg har gått omkring som en idiot. For å få bevis måtte liket obduseres, og det kan jo ikke jeg gjøre. Og ikke kunne jeg få tak i en lege som eh, Mike mener at han ikke kunne få tak i en anstendig lege, Stevens. Det var derfor han sendte bud til meg. Du vet godt at det ikke var sånn jeg mente det. Kanskje ikke, men jeg syns de bør få greie på hvor jeg står i dette bildet, Stevens. For en tiårs tid siden var jeg forlovet med Edith, Marks søster. Jeg var praktiserende lege den gang i New York. Alt gikk riktig bra inntil jeg kom i skade for å rote meg borti Vel, i en uh, abortsak. Jeg forstår. Og avisene, som Mark omtalte så vakkert, de fikk slått saken stort og pent opp. Jeg mistet min lisensia practicandi og dro til England, og der har jeg slett ikke hatt det så ille. Men så kom dette telegrammet fra Mike. Han ba meg om hjelp og sa at jeg hastet. Vel, så kom jeg hit, da. Men Mark, hvis du nå får bevis for at din onkel ble myrdet, hva akter du å foreta deg? Akkurat. Det har jeg også spurt om. Men det er jo det som holder på å gjøre meg gal. Jeg skjønner ikke det. Ja, vi kan jo ikke late som om intet er hendt. Ikke med en giftmorder på frifot. I mitt eget hus. Så er det en ting til. Hva? Jeg liker ikke folk som piner sine medmennesker. Ja, jeg skal fortelle deg en ting, Ted. Onkel Miles han sovnet ikke pent og stille inn. Døden var et helvete i hans tilfelle. Og i nærheten har en eller annen stått og sett på og gledet seg over hvordan stakkaren led. Dette er aldeles forferdelig. Det er det. En eller annen har gitt ham små doser arsenikk i ukevis. Kanskje flere måneder. For en ideell kamuflasje når offeret var en mann som har hatt mavetrøbbel i mange år. Fy ja, Før han ble så syk at vi måtte få en pleierske til ham, ble maten satt utenfor døren hans, slik at han kunne ta den inn når han selv ville. Ja, Mange ganger kunne brettet stå der i timevis. Hvem som helst kunne bare gå opp trappen og helle en passende dose av djevelskapen oppi fatet. Eller kan... Mark, er det bare du som kjenner til dette her? Har du ikke snakket med noen andre om det? Hva med Lucy? <laughs> Var det Lucy du sa? Han skal du høre godt etter, Ted. Vi vet et par ting om onsdagen den 12., da han fikk den siste rasjonen. Ja, det er en fordømt kriminalhistorie, det hele, med teorier og indisier, mistanker og alibier. Men jeg må få dette oppklart. Selvfølgelig. Og vet du hvorfor jeg må det? Jo, om ikke for annet så for å bevise at onkel Miles ikke ble myrdet av Lucy, min egen kone. Hva er det du sier? Ja, <laughs> Er du sikker på at det rabler for meg, ikke sant? Er det glade vanvidd, sier du? Hvis pokker er det. Jeg vet jo at Lucy var sammen med oss hele natten til to-halv tre der i St. Davis. Jeg er dit, vet du også. Ja, men da <laughs> Det vi sier, betyr ingenting. Vi er inhabile, vet du. Mener du med det å si at det er noen som er habile, som sier noe annet? Ja. Det er én. Mrs. Henderson. Mrs. Henderson? Mrs. Henderson, ja. Hun så med egne øyne at mordet ble begått. Hun så hvem som ga onkel Miles giften. Og beskrivelsen hennes passet bare på ett eneste menneske. Lucy. Min egen kone. Radioteatret har sendt første del av Sort messe av John Dixon Carr, dramatisert av Sven Lange. De som var med Ted Stevens, Nils Ole Oftebro. Måler Gunnar Olram. Dr. Weldon Sverre Hansen. Marie Stevens Anne Marie Ottersen. Mark Despard Ole Jørgen Nilsen. Dr. Partington Tor Stokke. Musikken til serien er laget av gruppen Rain. Musikkprodusent er Harald Are Lund. Teknisk regi er ved Åge Sanaker. Og instruktør er Nils Nordberg. Det var en gang en mann som bodde ved en kirkegård. Ted Stevens bor ved en kirkegård. Det vil si, han er nabo til Despard Park, en gammel eiendom i Crispin utenfor Philadelphia, med eget kapell og egen familiegrav. Men ellers er Ted Stevens en ganske vanlig forlagsmann, lykkelig gift med sin kone Marie. Helt lykkelig. Til han i et bokmanuskript finner et fotografi av en dame som også het Marie. Marie Dobré, og som ble henrettet for 100 år siden for giftmord. Det er sin egen kone han ser på bildet. Et merkelig sammentreff, ikke sant? Som ikke blir mindre merkelig ved at bildet senere viser seg å være forsvunnet. Det er tilsynelatende bare Marie, hans kone, som kan ha tatt det. Hva skal han tro? For den saks skyld, hva skal han tro da Mac Despard fra Despard Park kommer hjem til ham og ber ham være med på å åpne graven og hente frem liket til Macs onkel, Miles, som nylig er død? Mac tror at Miles ble myrdet med arsenikk og hans venn, dr. Tom Partington, er med for å obdusere den døde. Men hvorfor er det så maktpåliggende for Mark å få oppklart onkelens død? Og hvorfor slik i hemmelighet? Vet du hvorfor jeg må det? Jo, om ikke for annet så for å bevise at onkel Miles ikke ble myrdet av Lucy, min egen kone. Hva er det du sier? Ja. Nå <laughs> er du sikker på at det rabler for meg, ikke sant? Er det glade vanvidd, sier du? Hvis pokker er det. Jeg vet jo at Lucy var sammen oss hele natten til to-halv tre der i St. Davis. Jeg er ditt, vet du også. Ja, men da... <laughs> Det vi sier, betyr ingenting. Vi er inhabile, vet du. Mener du med det å si at det er noen som er habile, som sier noe annet? Ja. Det er én. Mrs. Henderson. Mrs. Henderson? Mrs. Henderson, ja. Hun så med egne øyne at mordet ble begått. Hun så hvem som ga onkel Miles giften. Og beskrivelsen hennes passet bare på ett eneste menneske. Lucy. Min egen kone. Se her. Ta denne drinken, Mark. Ja, takk. Det ser ut som du trenger den. Ja, de også, doktor. Ja, takk. Ja Det minste jeg kan si om denne historien din, er iallfall at den er fantastisk. <laughs> Jeg vil ikke legge noe særlig vekt på det Mrs. Henderson sier. Hun er jo tross alt en gammel dame. Og... Mrs. Henderson er ikke gal, hvis det er det du tror. Ikke senil heller. Hun er fæl til å skravle, men det har jo ikke noe med dette å gjøre. Hvordan er forholdet mellom henne og Lucy? Jeg er meget glad i Lucy. Hun ville i hvert fall aldri si noe ufordelaktig om henne. Ikke det, men du sa jo Nei, at hun ja, Mrs. Henderson har jo ingen anelse om at onkel Miles ble myrdet. Hun tror det var maven som tok nekken på ham. Fortell meg nøyaktig hva Mrs. Henderson sa hun hadde sett. Mrs. Henderson påstår at hun så en ung kvinne i noen merkelige, gammeldagse klær inne hos onkel Miles. Ja, det er da vel ikke så rart? Jeg Sa du ikke noe om et kostymeball? Jo da, sånn sett er det kanskje ikke så merkelig. Har du nevnt dette for Lucy? Eller Edith? Nei, jeg har ikke det. Og det er en ganske bestemt grunn. Og? Du husker kanskje den andre delen av Mrs. Andersens historie? Den om at damen konverserte litt med onkel Miles, og så forsvant hun gjennom en dør som ikke eksisterer. Den som ble murt igjen og forsynt med panel for et par hundre år siden? Akkurat. Så mysteriet gjelder altså mystisk, gammeldags kledt dame som forsvinner ut gjennom en gjenmurt dør. <laughs> hun gjorde tydeligvis det, ifølge Mrs. Henderson. Mark, eh, hvordan var din onkel den siste tiden før han døde? Ja, Onkel Miles tilhørte en forgangen epoke. Ja, du kjente ham jo, Ted. Han kom tilbake fra Paris for seks år siden, da foreldrene våre døde. Det var vel da vi merket at han ikke helt var seg selv lenger. Han virket distré, tankefull, liksom. Men det var først Hvor lenge har du bodd her nede, Ted? To år omtrent. Ja, det var om omtrent på den tiden det for alvor inntrådte en forandring med ham. Hvordan da? Eller han stengte seg inne. Ja, det vil si, han pleide å komme ned til frokost. Gikk gjerne og ruslet litt i haven, men sånn ved tolvtiden gikk han gjerne opp på værelset sitt. og... Der ble han resten av dagen. Spiste han opp på værelset sitt også? Ja, han fikk maten opp til seg. Ja, han kanskje ikke bare spiste der. Ja, onkel Miles var ingen skapdranker, hvis det er det du antyder. Men det ble sagt Ja, han var jo kjent for å være en forfengelig mann. Det ble sagt at han tilbrakte mye tid foran speilet i ferd med å prøve klær. <laughs> Ja, ja, jeg skjønner jo at han ville holde det for seg selv, men <laughs> det er jo ikke særlig mystisk ved det. Ja vel. Slik fortsatte det. Inntil for ja, ca. seks uker siden. Da var det han fikk disse anfallene. Eh, kramper og lignende faenskap. Mm. Hun trodde vi fikk lov å sende bud på doktoren? Å nei, bare sludder, sa onkel Miles. <laughs> Ja, jeg kan tenke meg Inntil han en aften fikk et nytt anfall, og det, det var så jævlig at vi ringte doktor Barker. Mm -hmm. Og hva sa han? Rystet på hodet og sa mavekatarr, maskineriet utslitt og ja, alt det vanlige leger pleier å si når de ikke vet noe. Ja, vi fikk iallfall en sykepleierske til onkel Miles, og merkelig nok så varte det ikke lenge før han kom seg igjen. Så jeg trodde at nå, nå var det over for denne gangen. Men eh, så kom den 12. april. Dagen for kostymeballet. Akkurat. Lucy Edith og jeg dro til St. Davies og Ogden. Ja, min bror. De andre var også ute. De eneste som var hjemme, var onkel Miles og Mrs. Henderson. Men uh, eh, pleiersken, da? Meira Corbett, uh, var ikke det hun het? Ja, Hun var i Philadelphia og skulle komme tilbake senere. Neste morgen, tror jeg det var. Eh, skulle visst overnatte på KFK. Vel, før hun gikk, la hun igjen en lapp til Mrs. Henderson med forskjellige beskjeder angående onkel Miles. Og dere andre var ikke dratt til ballet ennå? Nei, vi spiste litt før vi dro. Ja, onkel Miles ville ikke ha noe, men Lucy maste på ham, og da gikk han med på å drikke litt varm melk. Lucy skulle gå opp til ham med melkeglasset etter at vi hadde spist. Er det melken til onkel? Ja, jeg skal opp med den nå. Ja, Vent litt, få lukte på den. Lucy, da, nå har du tatt av den flasken som var sur. Nei, ikke tale om. Smake på den. Nå? Nei, ja, den er visst ålreit. Da går jeg opp med den, da. Her er melken din. Nå må du drikke den, da. Det har du lovet. Melk? Æsj! Du har godt av et glass melk. Du får sove av det. Ah. Onkel Miles, jeg liker ikke at du blir her alene når vi drar. Mm. Henderson er ikke kommet ennå. Liker ikke? Klipp for pjatt. Jeg er ikke noen olding. Se, han går og lar meg klare meg selv. Jeg, er for pokker ikke alene heller. Jeg har bedre selskap i Kim enn i noen av dere. Så kom hit. Hør. Så fikk vi på oss draktene og dro. Lucy var svært så flott. Hun hadde kopiert den fra et av de gamle maleriene på galleriet. Hvilket da? Ja, Det var en berømt adelskvinne eller noe sånt. men... Det var vanskelig å si hvordan damen på bildet så ut i ansiktet. Hvorfor det? Det meste av ansiktet ble ødelagt av syre en gang for lenge siden. Lerretet var ødelagt, så det var umulig å få restaurert maleri. Men jeg vet navnet på den portrettet skulle forestille. Det var en viss markise av Branvier. Men det er Er det noe i veien til? I veien? Nei da <clears throat> Markisen av Branvier, sa du? Det var hun som eh, myrdet folk og ble henrettet for 300 år siden, ikke sant? Det stemmer. Vel, så dro vi til kostymballet, kjedde oss med anstand der til cirka to, og så dro vi hjem. Det var mørkt i hele huset da vi kom. og Jeg ga Lucy nøkkelen, så kjørte jeg bilen inn i garasjen. Lucy og Edith gikk altså i forveien? Ja. Litt senere ropte Edith på meg borte fra trappen. Jeg løp bort til huset og inn i hallen, og der sto Lucy. Hun så Hun så temmelig skrekkslagen ut. Det var noen som skrek. Ja, jeg hørte det tydelig. Tenk om skrek. Onkel Miles. Og skynd deg, Mak. Onkel Miles! Onkel Miles! Onkel Miles, hva er det med deg? Er du syk? Samme for meg. Eh, jeg orker ikke mer. Miles, altså, hva, hva mener du? Mamma Padua si Ikke du. Ikke du også. Onkel, onkel, dette er Mark. Hva er det med deg? Oh. Oh. Det er deg, Mark. Jeg trodde kostymet ditt hva med det? Det er en gammeldags kavalerdrakt. Ja, vi har jo vært på karneval. Skremte den deg? Ja, jeg vet. Jeg hadde glemt det. Oh. Kom, kom, kom, kom. Gå hit til sengen. Sånn. Så, onkel Miles, hvor lenge har det vært slik? I tre timer. Herlusi, be Edith ringe til doktor Baker. Hun ringer nå, Mak. Stakkars onkel Miles. Men hvorfor, hvorfor ropte du ikke om hjelp? Prøvde å komme deg ut? Det var like bra å få det unnagjort. Det måtte jo komme før eller senere. Jeg tenkte bedre nå enn å, enn å vente lenger. Men så ble det for ille. For vondt. Og tablettene mine! På badet. Hva mener du? Veronal-tabletten. Skynd deg, Lucy. Ja, ja. Jeg skal hente dem. Jeg skal skynde meg. Mens Lucy var ute, begynte han å ralle. Og så sa han, Mark, hør meg. Jeg kan dø hvert øyeblikk. Mark, når jeg dør, lov meg at jeg blir begravet i en trekiste. En trekiste, hører du? Du må love meg det, Mark. Han gjentok det. En trekiste? Ja. Og da han sa de ordene, var stemmen hans forbausende kraftig. Vel, så kom Lucy med tabletten og et glass vann. Vi pakket ham inn i et ullteppe som lå på sengen. Han frøs så skrekkelig. Men jeg tenkte jeg ville finne noe mer, og så gikk jeg bort til, jeg bort til skapet. Det fantes ingen tepper der. Ingen tepper, nei. Du fant noe annet i skapet? Ja, jeg gjorde det. Der på bunnen av skapet sto brettet og det tomme melkeglasset, og ved siden av det sto en antikk sølvskål. Den som pleier å stå på buffeen? Akkurat. Et fint gammelt sølvsmedarbeid fra 1700-tallet, tror jeg. På bunnen av skålen var det noe bunnfall. Det så brunt og uappetittlig ut. Og ved siden av skålen lå Kim. Kim? Katten? Ja. Og den var stendød plutselig var det som om mistankene mine, de ubevisste mistankene, som om de tok form og ble konkrete. Hva er det du mener? Du husker hvor tynn han var? Rent radmager. Den dårlige matlysten, nesen, øynene som rant, huden som skallet av, måten hans å gå på. Det var som om han ventet at bena skulle svikte under ham. Men helt skjønte jeg sammenhengen. Onkel Miles døde av arsenikkforgiftning. Mm, du har rett i at symptomene stemmer svært godt. Jeg låste skapdøren og tenkte over hva man gjorde med mennesker som var arsenikkforgiftet. Ja, så skyndte jeg meg ut til Edith. Hun la nettopp på røret. Doktor Baker var ikke inne. Men eh, pleiersken, da? Hun skulle ikke komme tilbake før om morgenen. Men så kom jeg til å huske på en annen lege, og så sa jeg at jeg ville ringe til ham. Imens gikk Lucy tilbake til onkel Miles' værelse, og et øyeblikk etter ropte hun Mark, skynd deg, jeg tror han er død. Jeg løp opp til henne, og han var død. Mm -hmm. Og hva gjorde du videre? Jeg syntes ikke det var noen vits å ringe folk midt på natten. Det var jo ingen som kunne gjøre noe nå. Nei, jeg ba Edith og Lucy gå og legge seg. Så la jeg et hvitt lommetørkle over ansiktet på onkel Miles. Sølvbegeret og melkeglasset pakket jeg inn i en ren serviett. Var det av hensyn til fingeravtrykk? Nei, ikke bevisst, i alle fall. Jeg var bare så i villrede. Fikk for meg at jeg ville gjemme på de tingene til jeg var blitt klar over hva jeg skulle gjøre. Ja, så tok jeg kattelik og begravet ut i haven. Mer var visst ikke den natten. Men neste morgen snakket jeg med Mrs. Henderson, og da var det hun kom med den, den mystiske historien sin. Om damer i gammeldagse klær. Ja, da var det jeg bestemte meg. Jeg dro rett inn til byen med både skålen og glasset for å få dem analysert. Ja, helt konfidensielt, selvsagt. Resultatet fikk jeg meget raskt. Nå? Glasset var helt ok. Hva skålen angår, så besto bunnfallet av Resten av en god, gammeldags mikstur av melk og portvin pisket sammen med en eggeplomme. Et godt gammelt husråd mot forkjølelsene. Ja da. Men utenom den resepten kom et kvantum på 12,5 centigram arsenikktrioksid. Og det bare i bunnfallet. 12,5 centigram, sa du? Ja. Er ikke det litt mye mot forkjølelse? Maksimal dagsdose for arsenikktrioksid bør ikke overstige 2 centigram. Og her var det altså mer enn seks ganger så mye bare i bunnfallet. Hva har det ikke da vært i den fulle skål? Hva regner man som desidert dødelig dose? Ja, Det varierer. Man kan venne seg til gifter som arsenikk på en måte som er aldeles utrolig. Det er folk som har helt i seg over ti gram og overlevd. Og på den annen side så husker jeg tilfellet hvor pasienten døde av ett desigram. Altså hundredelen. Nokså romslig margin, med andre ord. I 1857 eh, var det en ung dame i Glasgow som <laughs> viste en noe ukjærlig innstilling overfor forloveden. Hun ga ham en drink som var så velkrydret at ved obduksjonen fant de over fem og et kvart gram i mavesekken hans. Mm, og så var det jo saken med vår berømte Marie Dobré. Hun eh, Marie Dobré? Akkurat. Ja, fransk, selvfølgelig. Levde for ca. 100 år siden. Skal ha vært riktig pen. Hun hadde giftmord som en ren person, for hun syntes det var så morsomt å se folk dø. Hun Ja, unnskyld at jeg avbryter, men eh, burde vi ikke nå ta opp det du egentlig kom for å snakke med meg om, Mark? <laughs> jo, naturligvis. Vil du hjelpe meg, til? Ja, jeg skal hjelpe deg. Jeg er villig til å foreta obduksjonen. Men jeg tror ikke vi finner noe overnaturlig. Hvis ikke eh, Hvis ikke hva? Hvis ikke kvinnen som døde for 300 år siden, fremdeles er i live. <laughs> Dette er jo det rene tøv, Mark. Du mener da ikke at Hør, denne åpningen av graven. Hvordan skal den foregå? Nei, vi må få Henderson med. Jeg stoler på han. Vi kan trenge hjelp. Vi må ta opp nesten fire kvadratmeter av steinsettingen, og så er det selve gravhellen. Den er vel et par kvadratmeter og tung som bare pokker. mange hundre kilo. Mm. Da trenger vi en del redskap, med andre ord. Ja, Hakke, spade, spett eh, ja, Vi skal ta det med. Se, den er halv ti nå. Vi går i forveien, Ted, så kommer du etter så fort du kan. Men uh, <clears throat> du får ta på deg noen gamle klær. Det blir mye gravearbeid. Mm. Uh, vel, da Ted uh, Marie, hva skal vi gjøre med henne? Hva vil du si? Marie? Oh, du kan ta det med ro. Jeg sier ikke noe til Marie. Ikke ett ord. Ja, vel, Ted, da. Da ses vi om en stund. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire à mon manchant morte. Å, er det godt? Å, lager du smørbrød? Ja. Du må jo ha noe å spise, for du skal jo av gårde straks, du også. Hva? Hvordan vet du det? Fordi jeg lyttet, naturligvis du verden så hemmelighetsfull dere var. Jeg var simpelthen nødt til å få vite hva dere snakket om. Da vet du altså at Jeg hørte det hele, ja. Og du er nødt til å hjelpe Mak, jeg er enig i det. Det kom forresten ikke helt overraskende på meg. Hva mener du med det? Jeg har hatt en anelse om at noe kom til å skje. Det har vært folkesnakk i hele Crispen om at noe ikke er som det skal være på The Spar Park. Og Ted, kjæreste, Vær forsiktig. Forsiktig? <laughs> Ja, naturligvis. Jeg er glad i deg. Jeg elsker deg. Du vet det, Ted. Hvis det er det jeg snakket om tidligere du tenker på, så Du og jeg er uløselig knyttet sammen, kjæreste. Ja? En gang En gang skal jeg fortelle om et sted som heter Gibor, og min tante Adrienne. Og da vil du forstå men det er slikt som du ikke bør tenke på. Hva? Ikke vær så overlegen. For jeg er eldre enn deg. Mye eldre. Og hvis du fikk se ansiktet mitt skrumpe sammen og svartne Nå Akkurat nå Stopp deg, du er jo helt hysterisk. Åh, jeg tuller. Jeg er gal som sier sant. Men jeg skal si deg én ting. Dere skal jo åpne denne graven nå i natt. Ja. Vet du hva jeg tror? Jeg tror ikke at dere vil finne noen ting. Det tror ikke jeg heller. du skjønner ikke hva jeg mener. Bare ikke driv det for langt. Det er alt jeg ber deg om. De må ikke bli sint, her, Despard. Men dette her, det liker jeg ikke. Ja, Det har du sagt tidligere i aften, Joe. Det er ikke nødvendig å gjenta det. Ja, Når de insisterer på det, skal jeg naturligvis hjelpe dem. Men det sømmer seg ikke. Faren deres ville ikke ha likt det, han heller. Og hvis kona deres eller frøken Edith kom hjem, eller deres bror herr Ogden Ogden er i New York, og de andre er opptatt hele denne uken. Ah, hvor pokker blir det av Tom? Ja, det er vel han som kommer der. jo verden så mørk som det er. Fint du kom, Tom. Ja, vi har eh, redskap nok, ser det ut til. Ja da. Slegge og spett og hakke og spade. Ja, da er det vel bare å sette i gang, da. Dette her kommer til å ta tid. Eh, krypten er altså under her. Vi får ta fatt. gulvhælene. Men nå står det verste igjen. Den steinen der, den er ikke lett. 400-500 kilo, minst. Noe sånt skulle jeg anta. Vel, skal vi gå løs på den? Ja. Forsiktig, Ted. Sånn, ja. Eh, litt mer, litt mer hitover. Og så opp på høykanten. Pass, pass, pass. Sånn, ja. Pass på at den står eh, støtt. Ja, ja. Der er altså trappen som fører ned til krypten. det skulle vel være alt i denne omgangen. Ja, Bare gå og ta deg en drink, du. Du behøver ikke å komme tilbake på en god stund. Jeg tenkte jeg kunne få vasket hendene, sånn at jeg er klar til å gjøre min del av jobben. Nå, Joe, vil du gå Vil du gå først ned? Vil, sa de. Nei, ikke om jeg vil dette her. Men de trenger jo hjelp, så ja, Det er bare en trekiste. Det er snakk om gift og gift. Jo, de hadde fått gift i om faren deres hadde sett dere her nå. Nå, nå, Joe, da. Ja da, det passer ikke for meg å snakke sånn. Jeg er jo bare gamle Joe Henderson som lekte med dem da de var guttunge, og ga dem juling når de hadde gjort noe <laughs> gærent. Nå, nå, vi får ikke prate bort tiden. Vi har nok Partington her ganske snart. Vi lar lyktene stå, de bruker for mye oksygen der nede. Det fins jo ikke ventilasjon der. Men eh, jeg har denne lommelykten. Det blir ikke særlig lyst med den ene løkta. Ja, ja, det klarer seg. Vel, så går vi. som visne blomster. Ja, det er blomster fra begravelsen. Ja, de har vel ramla ned fra disse svære urnene her ved inngangen. Det var riktig fint her. Flott begravelse han fikk, gamle Miles. Ja Her er hele anegalleriet. Se her. Paul Despré, 1650-1706. Ja, han er vel eldstemann her nede. Det er pussig. Jeg må minne meg selv på at navnet ditt opprinnelig er fransk. Jeg skiftet til engelsk sånn i midten av 1700-årene. Se her. Her skifter det. Til det Spard. Miles Bannister Despard. Ja ja, onkel Miles, du havnet her, du også. Og han fikk trekisten sin som han ba om? <laughs> Jeg våget ikke annet. Han hadde gått igjen og spøkt for meg hvis jeg hadde jukset ham der. Jeg tror det er Jo, det er visst den eneste kisten her nede som er av tre. Er den tung? Nei, den er ganske lett. Jeg kunne fint klart å trekke den frem alene. Når vi er to, skulle det ikke være noen sak. Ja, Hvis du stiller deg på den andre siden, så skal jeg stå her. Eh, klar, Ted? Et øyeblikk. Ja, nå er jeg klar. Hva da? Hva er egentlig kisten laget av? Av egg? den kjennes så lett. Ja, står bedre for oss. Klaring. Ja. Så. Det var det. Så var det å gå videre. Har du verktøy, Joe? Ja, meiselen trenger vi ikke. Ikke på dette kistelokket. Jeg liker ikke dette her. Ja, ja, vi har hørt det nå. Jeg liker det ikke, jeg heller, Henderson. Hvordan får vi av dette lokket, Mark? Ser du de to boltene på siden der? Bare å løsne på mutteren og skyve den Jeg får skiftenøkkelen. Ja, sånn. Er den straks løs. Mm, så var den andre. Skulle boltene skyves inn, sa du? Nå kan vi bare ta lokket. Dette her er ikke riktig. Tar du i her, Ted, så løfter jeg i den andre enden. Greit. Radioteatret har sendt annen del av Sort messe av John Dixon Carr. Dramatisert av Sven Lange. De som var med, Ted Stevens, Nils Ole Oftebro. Mark Despad, Ole Jørgen Nilsen. Tom Partington, Thor Stokke. Marie Stevens, Anne Marie Ottersen. Joe Henderson, Karsten Byring. Miles Despad, Øyvind Øyen. Edith Despard, Bente Børsen, Lucy Despard, Lise Fjelstad. Musikken til serien er laget av gruppen Rain. Musikkprodusent Harald Are Lund. Teknisk regi Åge Sandaker. Instruktør Nils Nordberg. Radioteatret sender 'Sort messe' av John Dixon Carr. Dramatisert av Sven Lange. Instruktør Nils Nordberg. Tredje del Urkelser og vanndøde. spiste Brinvilliers, henrettet for giftmord i 1676? Har De hørt om Marie Dobré, henrettet for giftmord i 1861? Ted Stevens har fått vite mer om dem enn han kanskje ønsket. For i manuskriptet til en bok av Gordon Cross finner han et bilde av den siste Marie Dobré. Det er sin egen kone han ser på bildet. Hun heter også Marie. Men da han skal vise det frem til henne, er bildet borte. Arsenikk har i lang tid vært giftmorderens yndlingsmiddel. Et hvitt, smakløst pulver som er lett å blande i maten. Symptomene minner om mavekatarr. Miles Despad på Despad Park er nylig død av mavekatarr. Mak de Spad, nevøen til Miles, tror at onkelen ble forgiftet. Den kvelden Miles døde, var Mak selv, hans kone Lucy, søsteren Edith og broren Ogden på kostymeball. Mrs. Henderson, husholdersken, så imidlertid en kvinne inne hos Miles, kledd i en drakt som markis de Brønvilliers en gang bar. Lucy de Spade hadde en slik drakt på ballet. Denne kvinnen forsvant ut av værelset gjennom en dør som ikke eksisterer. Mark vil åpne familiegraven hvor onkelen ligger. Hans gamle venn Tom Partington har sagt seg villig til å foreta en obduksjon. Mark ber Ted om hjelp. Despard-familiens gamle gartner og trotjener Joe Henderson er også med på undersøkelsen av graven. Det begynte som en ganske vanlig fredag for Ted Stevens. Men fredagen er en spesiell dag i uken, som de kanskje vet. En dag man må være forberedt på å møte de døde. Eller husker de uttrykket? de Er jeg Klar, Ken? Et øyeblikk. Sånn. Nå er jeg klar. Og rart. Hva da? Hva er egentlig kisten laget av? Av eik? Jeg syns den kjennes så lett. <laughs> ja, ja. så bedre for oss. Jeg er klar igjen. Så Det var det. Så er det bare å gå videre. Har du verktøy, Joe? Ja, Meiselen trenger vi ikke. Ikke på dette kistelokket. Jeg liker ikke det her. Ja, ja, ja, vi har hørt det nå. Jeg liker ikke jeg heller, Henderson. Hvordan får vi av lokket, Mark? Ser du de to boltene på siden? Det er bare å løsne på mutteren og skyve dem inn. Jeg får skiftenøkkelen. Ja, nå er den, nå er den snart løs. Så var det den andre. Skulle boltene skyves inn, sa du? Ja, nå kan vi bare ta av lokket. Dette her er ikke riktig. Tar du i her til, så løfter jeg i den andre enden. Ja, greit. Jeg så på den da de la den nedi. Se her. Dette merket her fikk en da kista dunka borti veggen. Men det er nok den riktige kista, det er sikkert nok. Her er det bare én ting å gjøre. Undersøk overalt. I kapellet, her nede. Eh, Ted og Joe, løp opp i huset og hent stiger. Stiger? Ja, ja, så vi kommer opp til de øverste kistene. Vi må oppklare dette her, om vi så skal forstyrre gravfreden for hele Despard-familien. Ok. ikke det spor. Jeg skjønner ingenting. Ja, er tiden inne. Kan jeg begynne abduksjonen? <laughs> Du kan nok ikke det. Kan ikke? Hva er det du mener? Det er ikke noe lik å obdusere. Ikke noe li... Nei, hold nå på tøys. Ja, det er ikke tøys, Partington. Kisten var tom. Dette her, det er ikke naturlig. Her er det noe overnaturlige greier. takk, takk, takk. Ikke noe med overnaturlige krefter, er De snill, Henderson. Er liket borte, så har det sin naturlige forklaring. Å, hva mener du? Skjønner du ikke det? Liket er blitt fjernet av visse grunner. Ja, men hvordan? Ja, det spør jeg også om. Jeg skal si det med det, doktor Partington. Denne kista her, det er kista til Miles Despard. Jeg så at den ble lagt ned i og her nede har det ikke vært en sjel siden begravelsen. Ja, er De så sikre på det. Hvor lenge jobba vi før vi kom hit ned, da? Og sånn som vi bråkte. Tror noen hadde kunnet gjort det samme uten at kona og jeg hadde hørt det. Vi bor i huset vårt 20 meter unna. Jeg er enig med Henderson. Det kan ikke ha vært noen her etter begravelsen. Ja, og Hvorfor det? Fordi stenene lå nøyaktig på samme måten som vi la dem ned etter begravelsen. Ja vel. Du mener altså at din onkel ganske enkelt sto opp av kisten? og spaserte rett ut gjennom granittveggen. Jeg mener ingen verdens ting. Alt jeg vet, er at jeg var den siste som forlot gravkammeret. Jeg blåste ut lysene, samlet sammen kandelabene og bar dem opp. Ja, Presten sto og ventet øverst oppe i trappen. Jeg var kanskje noe sånn som et minutt etter de andre. Ja, jeg kunne altså ikke ha klart å fjerne liket hvis noen av dere skulle tro det. Ja, Det er iallfall ikke noe overnaturlig. Liket er fjernet med hensikt. Hensikt? Ja, naturligvis. Noen har villet hindre oss i å få liket obdusert. Og nå uten lik har vi ingen morder å lete etter. Glem ikke det. Korpus delikti, mener de. Akkurat. Vi må ha liket hvis vi skal få konstatert at døden ikke skyldtes naturlige årsaker. Alt vi har igjen, er dødsattesten, og på den står det gastritt. Og dødsattesten står ved makt. De skulle vært advokat, ikke doktor. Så nå skjønner dere kanskje at denne overnaturlige historien er ganske naturlig. Og her står vi altså, med en tom kiste. Ikke helt tom. Hva mener du? Her skal dere se hva jeg fant i kisten. En hyssingstump? Med noen knuter på? Ni knuter, ja. Med samme avstand imellom. Det var pussig. Det har jeg aldri sett før. Men det har jeg. Jeg har ikke nevnt det før. Jeg trodde ikke det betydde noe. Men nå Hvor er det du har sett en sånn hyssing før, Mak? Ja, men herregud, hva i all verden kan en hyssingbit bety, da? En slik hyssing som dette, nøyaktig maken, og med nøyaktig de samme knutene, det fant jeg under hodeputen til onkel Miles den kvelden han døde. Nei, nå foreslår jeg at vi undersøker dette stedet her. Fra gulv til tak før vi gir oss. Hver eneste krok og hver bidige kiste. vet vi det. Det er ingen løse stener eller hemmelige utganger fra krypten. Det er ikke noe å finne i kistene. Vi har snudd urnene og undersøkt dem. Vi har lett i hver en krok. Liket er borte. Hva så? Ålreit, ålreit. Vi står overfor et mysterium, mine herrer. Et velskapt og interessant mysterium, tør jeg si. Og jeg foreslår at vi prøver å finne en løsning før Mark begynner å se spøkelser igjen. Ja, hva mener du? Vil du ha oss til å tvile på det vi har sett med våre egne øyne? Hm? Ted? ser ut som du tenker hardt på noe. Er det noe spesielt? Nei da. Nei da. Hva var det Marie sa da jeg fortalte henne at vi skulle åpne graven? Vet du hva jeg tror? Jeg tror ikke at dere vil finne noen ting. Vel, det har vel gjort inntrykk på deg også, det vi, det vi har opplevd i aften. Jeg tror eh, Ja, Vær så god, her kommer jeg med litt kaffe. Illsint og beksvart. Fløte har vi ikke, huset er redd. Det gjør ingenting, Henderson. Jeg tror vi foretrekker en svart alle sammen skal jeg si dere hva jeg tror? At liket ganske enkelt aldri kom så langt som ned i krytten. At liket aldri Ja, unnskyld meg, doktor, men det der det er det dummeste som er blitt sagt i kveld. Hvis det var riktig, ja, da ble du jaggu nødt til å anklage nokså mange. Det høres ut som de er godt orientert om dette, Henderson. Godt orientert, ja. Det kan de banne på. Fortell oss nøyaktig hvordan det hele foregikk. Vel, Først så ble han altså balsamert mens han lå der i senga, og jeg var der hele tida mens de gjorde den i stand. Og etterpå satt mor, altså kona mi og jeg, og våket der inne hele natta. Og dagen etter tok alle liksom farvel med en, da, og så kom begravelsesfolka, la han i kista og skrudde på lokket, og derfra bare rett ned i grava. Og jeg var med hele tida. Og ikke bare de, går jeg ut fra? Å nei da, det var jo doktor og advokater og sånt til stede. Ja, det var dem som bar ut kista. Jeg tror ikke at de karene fant på noen fantestreker, akkurat. Ja, Og så, da? Ja vel, det bar altså ut, da. Ned trappa, ut bakveien, bortover grusgangen til eh, Ja, til dit vi kommer fra nå. Og da alt var over, så la vi over steinhella og begynte å mure igjen. Nei, nei, Kom nå ikke si at de begynner å tro på spøkelser, de også. Ja, Gud veit, doktor. Gud veit. Ja, jeg... Hva er det, Mark? Ja, dere, dere husker det jeg fortalte om hva Mrs. Henderson hadde sett? Ja, Om den unge damen i de gammeldagse klærne, mener du? Jo da, vi husker da det. Markisen av Brainvier, ikke sant? Men dere kjenner ikke alle omstendighetene. Mrs. Henderson skulle altså se etter onkel Miles mens vi andre var på ballet. På utsiden av huset i annen etasje er det en havestue, en slags innelukket veranda. Den er forbundet med rommet til onkel Miles med en glassdør. I havestuen står dessuten radioen, og Mrs. Henderson gikk dit og satte seg for det ja, det var et musikkprogram hun ville høre. Eh, trøstende toner i natten, ja. Hun er vill etter det programmet. Programmet startet klokken elleve. Like før banket Mrs. Henderson på hos onkel Miles og fikk til svar at alt var vel. Kvart over elleve hørte hun plutselig stemmer inne hos Miles. Det var en liten gløtt mellom portieren og dørkarmen på høyre side av glassdøren, og her tittet hun inn. Det eneste lyset som var tent, var leselampen over sengen. Men hun så damen, akkurat som på bildet, som hun sa. Ja, ja, det har vi jo hørt. Ja, Mrs. Henderson fortalte en ting til om henne. Og? Jeg husker jeg spurte Mrs. Henderson om denne damen var lys eller mørk, men det, ja, det kunne hun ikke svare på. Denne kvinnen hadde nemlig noe på hodet. En slags uh, tull eller noe sånt. For å skjule ansiktet, kanskje? Nei, ikke ansiktet. Den tullen hun snakket om, den hang liksom nedover nakken og skuldrene. Og nå kommer jeg til det Mrs. Henderson fortalte hun sa at det så ut som om hodet til den unge kvinnen ikke satt riktig fast på eh, kroppen. Nei <laughs> ja, Det der har hun ikke sagt noe om til meg. Skal jeg fortsette? Mrs. Henderson ble så perpleks at hun ikke visste hva hun skulle gjøre. Hun holdt på å banke på glassdøren, men så turte hun ikke. Hun fortsatte bare å se inn. Og da så hun at damen holdt noe i hånden, og hun så hva det var en sølvskål. Den du fant i skapet? Akkurat. <laughs> Så skjedde selvfølgelig det som pleier å skje i sånne situasjoner. Mrs. Henderson fikk sånn kløe i halsen at hun måtte hoste. Hun skyndte seg bort til der radioen sto og hostet fra seg, så stille som mulig. Så listet hun seg tilbake til glassdøren igjen. Og akkurat i det øyeblikk så hun den ukjente kvinnen gli Ja, det er Mrs. Hendersons ord. Gli gjennom veggen. Den med den gjenmurte døren? Vel, hva sier dere så? Den gjenmurte døren, ja. Føy så til en grav som det er umulig å komme til, en forgiftning og et lik som er sporløst forsvunnet. Nå, Partington, kom med den geniale, enkle forklaringen, er du snill. Si meg, eh, er det flere dører inn til Miles værelse? Utenom glassdøren og den døren til korridoren. Mm, en paneldør inn til sykepleierskens rom. Men den var låst den kvelden, og Myra Corbett hadde selv nøkkelen. Eh, dessuten Hæ? Dessuten hva? Ja, dessuten er døren på motsatt vegg. Nå, doktor, jeg venter stadig på forklaringen. Enn du da, Ted? Du sier ikke et steinses ord. Hva mener du om dette? Hva jeg mener? Vel Det fins tre muligheter. Én. Det var Lucy, din kone, som ga din onkel arsenikk. Og så forsvant gjennom en hemmelig dør, som vi i så fall må se og finne. To. En annen kvinne har kledd seg ut som Lucy og gjort det. Og så tre. Det hele må ha en ja, en eller annen slags overnaturlig forklaring. Kanskje noe med sjelevandring Herregud, begynner du også nå, da? Demp deg ned, doktor. Foreløpig er dette bare en rent akademisk diskusjon. Ja. Akademisk. Vel, vel. Det er tre teorier. Hvorfor ikke ta dem én for én? Vel, da er altså Lucy mistenkt. Hun har et klart alibi etter hva du har fortalt. Ålreit, la oss sjekke dette alibiet. Du sa at dere var sammen hele aften. Ja, Hun kunne iallfall ikke ha forlatt salen uten at jeg hadde merket det. Men alle på dette kostymeballet hadde vel masker? Naturligvis. Og når skjedde demaskeringen? Eh, ved midnatt. Det gjør den alltid. Din onkel fikk i seg giften ca. kvart over elleve, etter hva Mrs. Henderson forteller. Og avstanden herfra til St. Davis, hvor ballet var Ja, jeg ville tro at den kunne kjøres på under tre kvarter. Ja, hva er det du vil frem til? Ganske enkelt hva den geniale detektiven, han du finner i enhver anstendig kriminalhistorie, vet du, altså hva han ville ha sagt. Han ville ha sagt Ser man det? Hva nå om den kvinnen som Mark Despard snakker om, og som alle på ballet så? Tenk om hun ikke var Lucy Despard? men en kvinne som lignet henne og var kledd akkurat som henne. Med andre ord to Madame de Brevier som skiftet identitet like før maskene faller. <laughs> Herregud, Ted. Du mener da ikke at jeg ikke ville gjenkjenne min egen kone? Og ja, eh, det var bare halvmaske vi brukte. Nei, nei. Du kan ikke lure din egen ektemann på den måten. Naturligvis ikke. Det er jo dette som er trumfkortet ditt. Du har haugevis av vitner på at din kone var på ballet. Den historien til Mrs. Henderson den bidrar jo i realiteten til å renvaske Lucy. Ja, og la oss ikke glemme at naturligvis kan onkel Miles ha dødd en naturlig død. Så lenge jeg ikke har noe bevis, så, så kan jeg jo ha tatt feil. Jeg liker også den løsningen best. Men eh, vel, dette med det forsvunne liket, det er jo litt morbid. Vel, Ted, så, så var det teori nummer to. En eller annen har kledd seg ut som Lucy. Den kan du snakke bedre om selv. Hvem skulle det ha kunnet være, for eksempel? Ja, det ville bare bli ville gjetninger, det vet du godt. Svært lite tiltalende gjetninger også. Ja, Ta for eksempel min kjære søster Edith. Kunne du tenke deg henne som morderske Partington? Du kjenner henne jo, dere var jo forlovet en gang. Ja, Det er ti år siden, det. Hvem det kan være? Tja, det kan være alle. Du, Edith, ja, gjerne meg selv også. Eller Stevens, eller eh, Eller Marie? Oppriktig talt, Mark. Maria. Det var det også en som het. Ærlig talt, det er like fantastisk alt sammen. Og like utrolig. Utrolig, ja? Det er det rene sludder, er det. Men la oss ta for oss alternativ tre like godt, da. Sett nå at den som har vært på ferde her, er en eller annen slags vandød. Vandød, sa du. Hvor i all verden har du det ordet fra? Nå, hvor jeg har det fra? Ja, hvor er det nå jeg har sett det? Jo, det var i et manuskript jeg hadde med meg. Jeg tror kapitlet het 'Beretningen om den forelskede gjengangerske'. Og undertittelen var 'En vandøds historie'. Hvorfor stusser du sånn ved det? Fordi jeg bare har hørt ett menneske før bruke akkurat det ordet. Hvem da? var onkel Miles selv, pussig nok. Ja, det er jo et ganske sjeldent ord, får en si. Hva er det vi bruker vanligvis? Ånd, gjenganger, spøkelse, gespenst jeg har forresten lest et sted at vampyren ble kalt udød, tror jeg det var. Men vandød Jeg lurer på hvor det egentlig kommer fra. Vel, la oss nå ikke henge oss opp i ord. Det jeg ikke begriper, er hvilken sammenheng det kan være mellom en giftmorderske på 1600-tallet og en despard i det 20. århundre. Si meg, hvorfor henger bildet hennes her i huset? Det var vel ikke tilfeldigvis en eh, hva var det nå den franske utgaven av Despard-navnet var igjen? Despré, var det ikke det? Det var vel ikke en Despré blant ofrene til denne markisen av Brinvilliers, vel? Nei, tvert imot. Det var en Despré som fikk tak i henne til slutt. Hva er det du sier? Mm, vår venninne de Brinvier flyktet da hun ble avslørt, og hun søkte tilflukt i et kloster i Liège. Men så kom unge Despré på sporet av henne. Han kom seg inn i klosteret og kurtiserte damene energisk. Og hun eh, falt for ham? Han forrådte henne, denne forfaderen din. <laughs> Ja, det kan en jo si. En dag foreslo han en spasertur. Plutselig var de omringet, og snart etter var damen på vei til fengselet i Paris. Ja ja, riktignok var hun en morderske, men han var like fullt en fordømt Judas. Vel, det var denne mannen som kom hit til Crispen noen år senere og grunnla det Spar-dynastiet. Han døde i 1706. Det var han som bygget krypten hvor vi dere har altså åpnet graven. Lucy! Dere har åpnet den? Ja, vi har det. Du skjønner, vi ville bare Mak, hva er det som foregår? Hvor er politiet? Politiet? Ja, vi kom så fort vi kunne. Edith er her om et øyeblikk. Hva er det du snakker om, Lucy? Hva jeg snakker om? Vel, se her. Du kan jo lese telegrammet selv. Hva står det, Mark? Hva det står? Det står Grunnet oppdagelse vedrørende Miles DeSpards død, reis vennligst hjem omgående. Brenn politihovedkvarteret Philadelphia. Jeg, jeg, skjønner ikke Men jeg skjønner i hvert fall én ting. Det telegrammet er falsk. Oh, hvorfor sier du det? Hvis politiet vil ha tak i deg, så sender de ikke et pent og høflig telegram og spør om du kan være så snill å komme. Denne Brenn ville ha ringt politiet i New York. Og de ville ha sendt en mann til deg og sagt at du får se å komme deg hjem til Crispen. God dag, Lucy. Lenge siden sist. Tom Partington? Hva i himmelens navn gjør du her? nærmest et tilfelle, kan jeg vel si. Håper du ikke har noe imot at jeg blir et par dager? Nei, kjære deg. Å, Edith! Fare meg vel. Så mange mennesker det var her, da. Edith! Det telegrammet var falsk. Det er ikke noen politifolk her. Hvem er det jeg ser? Tom Partington tenkte jeg det ikke. Når du viser deg et sted, så betyr det trøbbel. God dag, forresten. Ja, Det er en stund siden nå, Edith. Hei, Ted. Hei. Nå, Mark. Ble onkel Miles forgiftet? Hva, hva er det du sier? Forgiftet? Hvordan kan du komme på noe sånt? Å, nei, nei, du. Så lett slipper du ikke. Ja vel, vel. Jeg får vel ut med det, da. Men la meg først si at det absolutt ikke er snakk om mord eller noe sånt. Politiet er ikke innblandet. Det telegrammet, vel ja, Det er vel en eller annen som morer seg med å sende falske telegrammer. Men hva skjedde da dere åpnet graven? Tja, liket var borte. Ja, men det er da umulig. Hvorfor i all verden skulle noen stjele et lik? Nei, du kan så si. La oss gå opp til huset. Ja, la oss det. Og Henderson, kan vi ikke ta en titt på sentralfyren? Det er kaldt oppe hos oss. Nei, jeg skal se på den selv, jeg, Joe. Jeg, jeg må en tur ned i kjelleren likevel. Vel, vel, hvis de vil det, så Du blir vel med opp, Ted. Du må hjelpe oss med å finne ut av dette her. Det er noe ondt som foregår. Den som sendte det telegrammet, leker med oss og ler av oss. Jeg håper Mak husker sentralfyren. Jeg fryser. Så, det var det. Nå skal det snart bli varmere her. Du, Mark. Visste du at sykepleiersken har mistenkt oss hele tiden? Mistenkt oss? Var derfor hun låste døren til værelset sitt hver eneste aften. Enda mer mystikk. Hva var det hun mistenkte dere for, forresten? Fordi det ble stjålet noe fra værelset hennes. Ja, Det var for øvrig den kvelden du var her sammen med Marie Ted. Da vi spilte bridge? Ja, akkurat. Men så ville ikke Mark spille mer. Og det var da vi begynte å fortelle spøkelseshistorier. Og det var morgenen etter at søster Maira kom og spurte om noen tilfeldigvis kunne ha tatt med seg noe fra værelset hennes. Hva da? Ja, det var noe, noe medisin som doktoren hadde skrevet ut til onkel. Det var en gift, sa hun, og den kunne være farlig hvis noen ved en feiltagelse drakk hele flasken. Ja, ikke arsenikk, i hvert fall. Vel, hun, hun vil gjerne ha den igjen, iallfall. Jeg lurer på hva slags medisin det kan ha vært. Hva sier du, et Parting? Ja, det er vanskelig å si. Et søvnmiddel, kanskje? Er det noe for hjertet? Digitalis? Flasken kom forresten til rette igjen. Søndag aften. Å, gjorde den det? Jo, det var søndag. Det er helt sikkert, det. Jeg husker at du, Ted og Marie nettopp hadde vært innom for å si adjø. Søster Mara kom til meg og ba meg hilse rette vedkommende og si takk. En eller annen hadde satt flasken på bordet utenfor døren til onkel Miles. Jaså, du. Ja, ja, da, da var det vel han som tok flasken. Høres ikke det sannsynlig ut? Ja, Både sannsynlig og fornuftig. Sånn som dere forstiller dere, alle sammen. Later som dere er så rolige, så rolige. Men Dere kan jo ikke høre hvor falskt det lyder, da. Men jeg vet at det er noe galt her. Og det gjør Lucy også. Jeg, jeg har merket det hele tiden, men nå, nå klarer jeg det ikke lenger. Jeg holder ikke ut. Så, så lille venn, du må roe deg ned. Det du trenger, er en god, lang søvn. Ja, Lucy, kan ikke du bli med henne opp og få henne til køys? Jo, jo. jo. Dere må tilgi meg det. Det var dumt av meg å skrike opp på den måten. jeg... Jeg er rolig nå. Men jeg, jeg visste at det var farlig å kopiere den drakten. Den fra maleriet. Markisen av Brinvilliers. Det bildet har visst alltid medført ulykke. Eh, kanskje du skal gå og legge deg nå, Edith? hva? Ikke med en gang. Jeg må ha noe å spise først. Og Lucy, kan ikke du hjelpe meg med å finne noe? Jo, du kan da skjønne det. Jeg har en følelse av at vi alle sammen har noe vi skjuler i denne saken. Ja, en mystisk sak, det er det. Ja, den hadde virkelig vært noe for Golden Gross. Han, ja. Forfatteren din. Ja, du sier Ted. Ja? Nå først har jeg det. Hva da? Gordon Cross. Godin Saint-Croix. Hører du det? Ja, det er jo samme navnet. Jeg vet jo ikke hvem han var. Godin Saint-Croix. Nei? Godin Saint-Croix var elskeren til Marie Dobry, alias markisen av Branvier. Pussig sammentreff, eller hva sier du? Nei, jeg sier at nå klarer jeg ikke mer av vandøde og stjålne lik og mystiske sammentreff, og nå vil jeg hjem. Jeg, jeg følger deg til porten. Jeg kunne trenge litt frisk luft. Ok, da, da går jeg og får hendelsen til å hjelpe med å legge en presenning over nedgangen til krypten. Vel, vel, Ted. Takk for hjelpen. Eh, vi ses. Hva mener du om denne giftflasken, da, Partington? Jeg eh, gjetter at det var et sovemiddel. Morfin, kanskje. Mm. Miles kunne ha stjålet den. Det er jo dør mellom hans og pleierskens rom. Men eh, jeg tror ikke det var han. Jeg tror at vedkommende som stjal flasken, trengte den for å få gjennomført noe. Hva mener du? Sett at du hadde en natts arbeid å utføre, og at en eller annen kunne komme til å høre eller se dem. Ja vel. Hvis vedkommende fikk en passe dose morfin i seg. Ville kysten være klar? Mm. Si, hvem Hvem tror du at den morfinen ble brukt på? Hendersons, selvfølgelig. Så de ikke skulle våkne da graven ble åpnet og liket fjernet. Ja. Ja, men ja visst. Ja, hvis graven ble åpnet, da. Ja. <laughs> Begynner du også med spøkelser og vanndøde? Nei, du kan ta gift på Unnskyld uttrykket. <laughs> At problemet med graven og det forsvunne liket lar seg løse på fornuftsmessig måte. Det lukkede roms mysterium enda en gang, Stevens. Ja, Får håpe det lar seg løse. Vel, dette ble lenger enn til porten, Partington. Her bor jeg. Din kone har nok lagt seg. Det er mørkt i hele huset. Ja, Gadd vel ikke vente lenger, antagelig. Vel, Partington, takk for følget. God natt. God natt. Marie? Marie? reise bort. Hele vår fremtid avhenger av det. Jeg kommer tilbake i morgen. Vær ikke urolig. Jeg elsker deg. Din Marie. PS. Jeg tar bilen. Det står mat i kjøleskapet. Ja ja. Jeg får vel forklaringen i morgen. Jeg får se å komme meg til Kauso. Ta en titt på dette manuskriptet til Cross, ja da. Men det var da sånn... Det er da et kapittel som mangler. Det skulle vel aldri være Seks, syv Radioteatret har sendt tredje del av John Dixon Cars Sort messe. Dramatisert av Sven Lange. De som var med Ted Stevens, Nils Ole Oftebro. Mark Despard, Ole Jørgen Nilsen. Joe Henderson, Karsten Byring. Tom Partington, Tor Stokke. Lucy Despard, Lise Fjelstad. Edith Despard, Bente Børsøy. Marie Stevens, Anne Marie Ottersen. Musikken til serien er laget av gruppen Rain. Musikkprodusent Harald Arlund. Teknisk regi Åge Sandaker. Instruktør Nils Nordberg. Radioteatret sender 'Sort messe' av John Dixon Carr. Dramatisert av Sven Lange. Instruktør Nils Nordberg. arsenikk. Arsenikk, denne hvite, smakløse giften, har vært brukt av mordere gjennom tusen år. Flittig brukt. I Frankrike gikk den under navnet poudre de succession, arvepulver. Det var arsenikk hun ga sine ofre, Marie Dobré, marquise de Brinvilliers, som ble henrettet i 1676. Anklaget mot en annen, Marie Dobré, henrettet i 1861 gjaldt også mord med arsenikk. Arsenikk er lett å påvise ved obduksjon, men det forutsetter at man har et lik å obdusere. Mark Despard på Despard Park mistenker at hans onkel Miles ble arsenikkforgiftet, og sammen med sine venner bryter han seg ned i Despard-familiens forseglede gravhvelving for å hente frem døde onkel Miles til undersøkelse. Men kisten er tom. Det eneste som finnes der, er et merkelig snøre med ni knuter på. Et slikt snøre ble også funnet under Miles Desparts hodepute i værelset hvor han døde. Vår historie lyder kanskje utrolig, men Ted Stevens kan bevitne at slik var det. Og vi får tro Ted Stevens har sett det han har sett. Også når han ser et bilde av den siste Marie Dobré i en bok av Gordon Cross, og gjenkjenner sin egen kone, som også heter Marie. I en historie som vår bør vi kunne stole på én av personene. Det er mange uløste gåter. Hvem var den mystiske damen, kledd som Madame de Brinvilliers, som besøkte onkel Miles og gikk ut gjennom en dør som ikke finnes? hvordan forsvant Miles Desparts lik fra en forseglet grav. Hvem har sendt et falskt telegram, undertegnet politifullmektig Brennan, til Lucy Despard med beskjed om å komme hjem? Hvem stjal en flaske morfintabletter fra Myra Corbett, onkel Miles' sykepleierske? En flaske som siden dukket opp igjen? Selv vår skeptiske venn Tom Partington har ikke klart å finne noen dekkende forklaring på det hele da han og Ted Stevens skilles etter en hendelsesrik fredagsnatt. Vel, dette ble lenger enn til porten, Partington. Her bor jeg. Mm, Din kone har nok lagt seg. Det er mørkt i hele huset. Ja, hun gadd vel ikke vente lenger, antagelig. Vel, Partington, takk for følget. God natt. God natt. Marie? Marie? Ja, hun har vel gått og lagt seg. Hva i all verden Et brev? Kjæreste Ted. Jeg må reise bort. Hele vår fremtid avhenger av det. Jeg kommer tilbake i morgen. Vær ikke urolig. Jeg elsker deg. Din Marie. PS. Jeg tar bilen. Det står mat i kjøleskapet. Ja ja. Jeg får vel forklaringen i morgen. Jeg får se å komme meg til køys og ta en titt på dette manuskriptet til Cross, ja da. Men det var da sånn... Det er et kapittel som mangler. Det skulle vel aldri være Seks, syv Det er kapitlet om Marit og Bre som er borte. Mr. Stevens, unnskyld at jeg banker på så tidlig. Å, hallo. Å, bevares, det gjør jeg Men er det ikke Miss Corbett? Kom inn, kom inn. De kjente meg igjen, altså? Kjære dem, vi møttes da flere ganger mens de bodde oppe hos The Synd at det skulle ende slik. Den stakkars gamle mannen. Vel, de gjorde da iallfall det de kunne for ham. Men vil De ikke sette dem, søster Myra? Jeg skulle akkurat sette over kaffen. Takk, men um, Og Mr. Stevens, jeg er redd noe er på ferde der borte. I The Spard Park, mener De? Det kom beskjed til meg i går kveld, et telegram om å dra dit. Men jeg fikk ikke beskjeden før for en time siden. Og så dro jeg bort og banket på, men det var ingen som åpnet. Det syntes jeg var rart, så jeg tenkte at jeg kanskje kunne vente her til de våknet der borte. Ja, men De kan da skjønne det. Det er bare hyggelig, Miss Corbett. Nå var det denne kaffen. Det er Ogden bespart. Skjønner at han ikke akkurat er deres favoritt heller. Ja, ja, jeg er vel nødt til å slippe han inn, da. Ja, det var jaggu på tide. Ei, ei, ei, ei, ei, hva er det man ser? Søster Myra, hvis jeg ikke tar helt feil. Hva er dette? Et stevnemøte klokken halv åtte om morgenen? Ikke dårlig, ikke dårlig. Nei, nå setter jeg over kaffen, Miss Corbett. Kaffe? Er det noe byen stakkar dagen er på? Ha? Har du ikke en skikkelig drink å by på? Det står der borte. Bare forsyn deg. De skal ikke sette over noe kaffe for min skyld, Mr. Stevens. Vil ikke forundre meg om Miss Corbett har fått det samme telegrammet som jeg fikk, om at de savnet henne. Politiet, mener jeg. Av Å oh, jaså, gitt. Så du hjelper broder Mark med å bryte seg inn i gravkammeret i nattens mulm og mørke, du? Hva er det du mener? Ja, Bare det at jeg fant denne lille skissen på barskapet. En eh, skisse av gravkammeret, og med notater eh, med Marks håndskrift. Nå, hva sa politiet til dette, da? Politiet? Takket de for hjelpen, kanskje? Det har ikke vært noe politi her. Og jeg sa gitt? Og forresten så var ikke det telegrammet fra politiet. Ja, jeg kunne tenke meg det. Nå, hva fant dere i gravkammeret? Ingenting. Hva? Vi fant ikke noe lik. <laughs> ja, den var jaggu god. <laughs> ja, det er mangt og meget som skjer. Apropos Ted, hvor er Marie? Marie? Hun Hun ligger og sover. Å jaså? <laughs> Merkelige sovevaner din kone har, Ted. Hvordan det? Ja, jeg sover med lyset på, mener jeg. Da jeg kom, så jeg at det var fullt lys på soveværelset. Vel, takk for drinken til. Jeg får se å komme meg hjem til mine. Ha det. Mr. Stevens, jeg kom hit for å si dem noe. Det er kanskje ikke så viktig, men jeg syns jeg måtte advare dem. Er du sikker på at Marie er hjemme, Jeg ser at bilen din ikke står her. Kanskje dere vil ha en lift med meg? Forsvinn! Jeg kunne få lyst til å gi den motbydelige fyren en pump. Kanskje vi skulle dra bort og se om huset er våknet, hva? Ja. La oss det. Det må være Ogden. Vi kan da ikke ligge og sove, alle sammen. Vil De ikke lukke opp for deg, Ogden? Hm. Det var da merkelig. Det kommer noen. Hvem er de? Mitt eh, navn er Brennen. Jeg er fra politiet. Hva i all verden kan politiet ville oss så tidlig på morgenen? Og så selveste politisjefen? Jeg er eh, politifullmektig, mister eh, Despard Ogden Despard Å oh, ja. Da er det nok deres bror jeg gjerne skulle ha snakket med. Mark Despard, ikke sant? Mm, jo da, det stemmer, det. Hva, hva gjelder det? Mitt navn er Brennen. Politifullmektig Brennen. Eh, men er det ikke Er det noe i veien? Eh, nei, da. Forresten, de kommer ikke til å tro det hvis jeg fortalte hva det var. Hvorfor ikke det? Hei, var det Brennen du sa? Jeg visste at det var noe med det navnet. Så? Det er altså de som driver og telegraferer til folk at de skal komme hit. Jeg skjønner ikke riktig hva de mener. Eh, jeg har iallfall ikke sendt noe telegram. Det er Mark Despari jeg kommer for å oppsøke. Jeg har med en hilsen til ham fra politimesteren. Kan vi komme inn? Ja visst. Stig på. Jeg tror ikke doktoren er helt seg selv i dag. I tilfelle de har glemt Mr. Partington, jeg er Ogden. Ja, jeg gikk på skolen den gangen da de reiste herfra. Og ellers, dette er eh, Ted Stevens, Miss Corbett, altså søster Myra, ja, det var hun som pleiet onkel Miles. Hva i all verden er dette for en folkeforsamling? Men der er jo Mak. Du snakker, du. Jeg visste riktig havnet oppi det. Dette her, ser du, det er politifullmektig Brennan fra mordkommisjonen. Og jeg er absolutt ikke fra noen mordkommisjon. Jeg tilhører politimesterens kontor. De er uh, Mark Despard. Det er meg, ja. Ja, De får unnskylde at det er litt rotete her inne. Min søster har hatt en nokså vanskelig natt. Og søster Myra, kunne ikke de ta en titt opp til en... Ja, det kan jeg godt. Ja. Hvis dere vil komme denne veien, Mr. Brennan, Ted og du, Partington. Eh, nei, Ogden, ikke du. Hva pokker mener du? Får ikke jeg, din kjødelige bror, være med på moroa? Enkelte ganger er du bare et stritt og fettet hår i maten, Ogden. Dette er en av de gangene. Ha deg ut på kjøkkenet og få i deg noe føde. I fast form, for en gangs skyld. Så, marsj ut med det. Mm, right, right. Vær så god, dere får bare sette dere. Ja, nå er det sikkert av interesse for Dem å få vite hvorfor jeg er her, mister Despard. Det kan man jo si. Svaret ligger i dette brevet som jeg fikk tidlig i går. Det er adressert til meg personlig, og det er postlagt her krispen torsdag. Miles Despard døde ingen naturlig død. Han ble forgiftet. Bevis for dette får de i, i kjemikalieforretningen Joyce and Redfern i Cox Building. Til dette firmaet sendte Mark til Spard inn et glass og et eh, sølvbeger for analyse. Glasset inneholdt melk. I sølvbegeret var det et bunnfall med arsenikk. På eiendommen er gravet ned et lik av en katt som sannsynligvis er forgiftet. Mordet på maestres Spard er begått av en kvinne. Dette kan bekreftes av eh, Mrs. Henderson, som er husholderske på Despard Park. Var det ingen underskrift? Jo, jo da, brevet er undertegnet Amor eh, Justitie. Amor Justitie? En elsker av rettferdigheten? Søsse. Vel, Mr. Despard, eh, de kjenner brevet. Det jeg nå vil vite, er om det som står der, er sant. Nei, Vent før de sier noe. Vi hadde nemlig eh, Mrs. Henderson nede på stasjonen i går. Og så en ting til. Det er politimesteren selv som har sendt meg hit for å hjelpe dem. Ja, de er jammen en uvanlig detektiv, må jeg si. Ja, vi har visse menneskelige trekk, kanskje. <laughs> Nå, mister eh, Despard. Alt jeg kan si, er at dette er en ganske usedvanlig mystisk historie. Mm. Mm, det ser kanskje slik ut, ja. Hva gjorde de da de fikk dette brevet? Jeg dro naturligvis til kakspilling og fikk bekreftet dette med bunnfall. Og så Ja, jeg lurer på om det ikke var det klokeste om de fortalte meg det de kan berette, Mr. Spard. Eh, så kan jo jeg overta igjen. altså kommet til mystikken. Eh, Mrs. Henderson tviholder altså på dette at den mystiske damen med det løse hodet gikk ut gjennom veggen. Ja, hun gjør visst det, ja. Hør her, eh, Mr. Spard. Eh, dette huset er jo meget gammelt, ikke sant? Utgammelt. Ja, jeg har jo hørt en hel del om slike gamle hus. Hemmelige ganger, hulerom i veggen, lønndører og sånt. Er det noen slik lønndør i værelset til deres onkel? Mm, ja, det var en gang en dør der, men ja, den ble murt igjen. Mm -hmm. All right. Det med døden er viktig bare av én grunn, ser De. Hva mener De med det? Fordi hvis Mrs. Henderson hadde funnet på det med den døren, da hadde vi ikke behøvd å tro på resten av historien hennes heller. Her må jeg forresten innskyte at jeg hele tiden trodde på det hun sa. Jeg har skaffet meg en del erfaring gjennom årene, tross alt. Og jeg tror nesten jeg kan si at jeg kan merke det når noen lyver for meg. <laughs> ja, Det var sannelig ikke dårlig. Nei, ikke sant? Vel, hva har vi så? Vi har tiden for mordet. Det var ca. kvart over elleve. Vi har en skål som inneholder arsenikk. Og så har vi en beskrivelse av kjolen den ukjente kvinnen hadde på seg. Det eneste de ikke har, er beviset for at her er begått et mord. Har de ikke vært i kontakt med huslegen, fullmektig? Doktor Baker, mener jeg. Å oh, jo visst. Jeg ringte doktor Barker og spurte ham rett ut hva han hadde å si til den tanken. At eh, Miles Despard var blitt forgiftet. Hadde han noe å si til det, da? Å oh, ja da. De vet hvordan sånne familieleker er. Han påsto at vi var blitt sprø, men motstrebende måtte han jo innrømme at eh, symptomene kunne stemme med akutt arsenikkforgiftning. Ja, naturligvis ville Barker si det. Ja, Vi vil altså gjerne kontakte dem, eh, Mr. Spar, og høre deres mening, men eh, de var ikke hjemme. Nei, det er riktig nok. Jeg var i New York for å ta imot min venn dr. Partington her. Ja, jeg fikk melding om det, ja. Vel, for å ta en rask rekapitulering. En kvinne i karnevalsdrakt i deres onkels værelse samme aften. Deres kone og deres søster på karneval i St. Davies. Det kunne altså være en av de to. Nei, hør nå Ja, ja, ta det med ro, Mr. Despard. Men eh, jeg fikk ikke tak i deres søstre eller deres kone heller. Vel, så fikk jeg klare meg på en annen måte. Jeg kontaktet en hel del mennesker som hadde vært på kostymeballet, og det ga resultater. Hva mener du med det? At jeg har en fullstendig rapport om dere alle tre. Eh, spesielt for den kritiske tiden. Mellom elleve og kvart over elleve? Akkurat, Mr. Stevens. Jeg skal gjengi det essensielle. La meg nå begynne med dem selv, Mr. Despard. For det første har vi den ting at det skal godt gjøres å forveksle dem med en vakker liten kvinne i dyp dekolletasje. <laughs> Og bortsett fra det så har de alibi for hele aften uten at jeg skal komme inn på alle detaljene. Men jeg har bevis for at de ikke kunne ha forlatt ball og reist hit. De er altså ute av eh, faresonen. Mange takk. Så har vi deres søster eh, Edith. Ja, hva med henne? Hun danset fra det øyeblikket hun kom til ballet, helt til ca. halv elleve. Da ødela hun en av de spilene som damer visstnok har under krinolinen. Ja, og jeg husker hun sa det. Hun var nokså forbannet over det. Ja, Hun måtte altså holde opp å danse. Vertinnen forteller at hun plasserte deres søster ved et av brittsporene i værelset innenfor. Deres eh, søster tok naturligvis av seg masken da, og hun ble sittende og spille bridge til borte mot klokken to. Det har vi en mengde vitner på. Eh, resultat Klart alibi. Akkurat, Mr. Stevens. Og så har vi Mrs. Eh, Lucy Despard. Hun begynte også å danse med det samme, og det gjorde hun hele tiden. Bortsett fra cirka fem minutter hvor hun var ute for å ta en telefon. En telefon? Fra hvem da? Ja, Det vet jeg dessverre ikke, Mr. Despard. Hun kom som sagt straks tilbake igjen og ble engasjert av en som var kostumert som Tarzan. <laughs> og etterpå danset hun med to andre, ja, jeg har navnet på begge to, og kvart over elleve, da danset hun med en høy, tynn fyr som hadde dødning dødningsskalle som maske. Det stemmer, det var gamle Kenyon. Jeg tok en drink med ham senere. Ja, jeg vet det. Og vertinnen forteller da at hun fikk øye på deres kone og den tynne mannen da hadde hun sagt til en venninne se på Lucy Spar, hun danser med døden. Og både hun selv og venninnen hadde lagt merke til at akkurat da hadde deres frue løftet på masken for å kunne se kapalleren bedre. Og som sagt, eh, på det tidspunktet var klokken presis kvart over elleve. Klart alibi igjen. Klart alibi. Lucy, der er du jo. Ja. ja. Her har de henne, Mr. Brennen, damen som danset med døden. Lucy Despard, min kone. Politifullmektig Brennen. Det gleder meg, Mrs. Despard. Mm. Ja, god dag, fullmektig. Ja, jeg hørte nesten alt sammen. Mm. Da hørte du også at uh, de har et fullgodt alibi. Hvem ja. var den telefonen fra, Lucy? Ja, Det skal jeg fortelle deg siden. Eh, fullmektig, dette brevet de fikk, kunne jeg få se litt på det? Mm. Nei, la meg få det. Nå, hva er det de tenker på, Mr. Despard? Ja, bare et øyeblikk. er vel i grunnen deres spesialfeltfullmektig. Kanskje de kunne sammenligne disse to skriftstykkene? Miles Despard døde ingen naturlig død. Vel, jeg er ikke ekspert, men jeg tror ikke det er nødvendig her. Brevet jeg fikk, er skrevet på den maskinen der. Hva? Det er Ogden. Han er den eneste her som kunne finne på noe slikt. Men, mener du at Mener du at det var Ogden som også sendte det telegrammet til meg, Mak? Det er jo forferdelig. Ogden, skjønte jeg det ikke. Han elsker å skremme folk, drive gjøn med dem. Dette er nettopp noe han kunne finne på. Men eh, Nei, jeg tror ikke at han Hold opp, Mac. Du tror alltid for godt om folk. Ogden er ikke helt normal. Det har jeg bestandig sagt. Snill har han aldri vært, men, men i det siste er han blitt rett og slett ond. Ja, hva deres bror angår Si ikke at han også har alibi. Jo, han har nok det. Den neste på listen min er sykepleiersken Myra Corbett Jeg har snakket med henne, og fått orientering om hva hun opplevde i den siste tiden hun var her. Jeg kan se på dem at de har en liten overraskelse på lager. Si meg fullmektig, sa hun kanskje noe om en liten flaske som kom bort? Hun gjorde det, ja. Mm, nå vel. Vet hun hvem som tok flasken? Jeg skal eh, straks komme til det. Eh, la meg aller først fortelle dere at Miss Corbett også har et alibi for mordaftenen. Hun delte et rom eh, på KFUK-herberget med en venninne, og hun kan bekrefte at Myra Corbett var der hele natten fra klokken ti. Herregud, da har vi jo alibi hele bunten. Hvem pokker blir det igjen å mistenke? Jeg kan De si med det? Ja, ja, ja, så, så, så, mister det spart. Prøv å ta litt roligere. La meg med en gang si at jeg nekter å høre om ånder og spøkelser, iallfall eh, foreløpig. Ja, Gudskjelov for det, iallfall. Jeg var klar over én ting straks jeg fikk høre om forbrytelsen. Dette er begått av en utenfor huset. Ja. Men, men eh, ja, ja, herregud, ser ikke så forbauset ut, da. Morderen er en kvinne som visste at alle her skulle ut om aftenen 12. Hun visste hvilket kostyme Mrs. Despard skulle ha på seg, og hun må ha hatt anledning til å kopiere drakten. Da ville hun kunne være sikker på at hvis noen skulle slumpe til å se henne, så ville de ta henne for Mrs. Despard. Og telefonen hun ja, mottok? Ja. Eh, det var jo en risk for at noen ville kjenne igjen Lucy Despard hvis hun løftet på masken, og da ville alibiet ryke. Det var eh, derfor hun ringte Mrs. Despard mens hun danset der i St. Davis. Lucy, hvem var det? Nå, det... Ser ikke ut som om Mrs. Despard har særlig lyst til å snakke om det. Nå ja. Det spiller for øvrig ingen rolle. Den som ringte, hadde ganske sikkert bare brygget sammen et eller annet. Hovedsaken var å få lurt Mrs. Despard unna, slik at ingen så henne lenge nok til at hun ikke kunne bevise hvor hun hadde vært på det kritiske tidspunktet. Men uh, eh, Mrs. Despard gikk ikke. Mm, utspekulert tenkt. Ja, slett ikke så verst, doktor Partington. Enig i det. Vel, nå er vi så langt, og nå får dere hjelpe meg videre. Hvordan da? Ja, Dere kunne for eksempel fortelle meg hvem dere kjenner som har riktig god rede på dette huset, her, og som kjenner dere selv godt. Godt nok til å vite hva dere skulle foreta dere mordaftenen, og hva dere hadde på dere. Nå, noen forslag? Mrs. Eh, Despart? Nei, vi kjenner svært få her. Vi går sjelden ut. Ja, det kostymeballet var en ren unntagelse fra regelen. Venner, sa de. Mm. <laughs> Vi har egentlig ingen gode venner her, bortsett fra Bortsett fra Vel eh, ja, Ted og Marie, naturligvis. Mm -hmm. Ted og Marie. Vil det si mm, dem og deres kone, Mr. Stevens? Det er oss, ja. Vet De, mm, de virker ikke særlig forbauset, Mr. Stevens. Forbauset? Ja, Over å bli anklaget. De mener kanskje at jeg skulle bli fly Mm, ja. Vel, la oss fortsette å resonnere rent teoretisk, selvfølgelig. Jeg eh, har jo ikke hatt fornøyelsen av å treffe Mrs. Stevens. Eh, vil De si at hun er omtrent eh, like høy som Dem, Mrs. Despard? Ja Jo, jo, hun er kanskje det. Men det er jo en fullstendig latterlig idé, meg De, de kjenner henne jo ikke, og Vent litt. De tror da ikke at Mr. Stevens, hvor var De og Deres kone om kvelden den tolvte? Vi? Ja, vi var her i Krispen hjemme hos oss selv. Og nå får kanskje jeg også lov til å stille et spørsmål. Lucy, den drakten du bar, kunne man ha fått tak i den i et sånt uh, utleiebyrå, f.eks.? Ikke tale om. Slike drakter er, er ikke lagervare. Ja, de må lages spesielt. Jeg husker vel hvordan jeg strevde med det. Kanskje Mrs. Stevens hadde hatt tid nok på seg til å lage en slik drakt selv? Nei, nei, ikke tale om. Det tok meg tre dager, skal jeg si dem. Og jeg hadde alt skaffet meg stoff og alt det andre. Og dessuten ble Marie her til halv seks. Ja, jeg forstår meg ikke på kvinneklær, men la meg få dette helt klart. Kunne man ikke få til en slik drakt i en fei hvis man virkelig hadde det travelt? Nei og atter nei, sier jeg dem jo. Herregud, jeg holdt på en hel dag bare med diamantapplikasjonene. Bare spør Edith. Ja, men eh, en eller annen må ha kopiert den drakten. Eh. Vel, tilbake til mordaftenen. De og deres kone var her i Krispen, sa de. Vi var hjemme, ja og vi gikk til sengs i halv elvetiden. Mm -hmm. Vel, vel. Eh, og Mr. Espard, denne sykepleiersken, eh, er hun her fremdeles? Ja, hun er oppe hos min søster. Jeg skal hente henne. Lucy, hvem var det som ringte den kvelden? Mm, jo da, Mrs. Espard. Politifolk eh, har ofte god hørselse. Oh, unnskyld. Ja, det var dumt av meg. Kjære dem. Vi har alle våre egenheter. Si meg en ting, Mr. Stevens. Hvis man først kommer seg ned i dette gravkammeret, er det da vanskelig å få åpnet kisten? Nei, slett ikke. Det er en alminnelig trekiste, og lokket får man av å løsne to bolter. Eh, ja, men eh, de sitter ganske godt fast, disse boltene. Mm -hmm. Kanskje mordersken har hatt en eh, medhjelper. Å, oh, Miss Carbett. Jeg vil ikke sette dem. De avga jo forklaring for en av mine folk i går, og her fortalte de at den 8. april forsvant en flaske med 50 morfinhydrokloridtabletter fra værelset deres. Eh, hvem trodde de hadde tatt den? Eh, først trodde jeg det var Miles de Spade. Han syntes jo aldri han fikk nok av de morfintablettene. Men da jeg spurte ham direkte, nektet han bestemt. Mm -hmm. Vil De gjenta hva de videre fortalte? Vel, dagen etter, altså søndag den 9. Da kom flasken til rette igjen. Mm -hmm. Og på hvilken måte? Jeg kom ut fra værelset mitt og gikk bort til værelset til Mr. Miles de Spard. Det står et lite bord utenfor døren hans, og akkurat da jeg kom ut, så jeg noen som skyndte seg vekk fra bordet. Mm, videre? Da jeg kom bort til bordet, sto flasken med morfintablettene der. Så De hvem den personen var som gikk fra bordet da de kom? Ja. Det var Mrs. Marie Stevens. Hva er det? Jeg, jeg beklager, Mr. Stevens. Jeg prøvde å fortelle dem dette tidligere. Jaså. Mrs. Stevens. Uh, hør her, uh, Miss Corbett. Uh, eh, har Mrs. Stevens noen gang snakket med dem om gifter? Om hvordan de brukes, f.eks.? Ja. Mm. Og i hvilken forbindelse? Hun spurte meg hvor man kunne få kjøpt arsenikk. Herregud. Ja, det der er en meget alvorlig anklage, Miss Corbett. Jeg anklager ingen. Jeg bare svarte på det de spurte om. Jeg går ut fra at de ikke har noen eh, vitner til den samtalen. Jo. Mrs. Despard kan bevitne det. Lucy? Ja. Jo, jeg hørte samtalen. Det er riktig som Miss Corbett sier. Men fullmektig, de kan da ikke eh, La oss fortsette hvor vi slapp, Miss Corbett. Eh, fortell meg mer om den samtalen. Vi satt foran peisen og drakk te. Det var Mrs. Stevens og Mrs. Despard og jeg. Mm. Vi snakket om et mord vi nettopp hadde lest om i avisen. Og så begynte vi å snakke om mord sånn i sin alminnelighet. Og så kom jeg til å fortelle om en gang da jeg var sykepleierelev, hvor vi hadde fått inn en mann som hadde druknet uh, øh, stryknin, tror jeg det var. Jeg husker at da spurte Mrs. Stevens om uh, om det hadde vært svært smertefullt. Jaså, gjør hun det? Eh, hvordan virket eh, Mrs. Stevens da hun kom med det spørsmålet, Miss Collett? Hun eh, Hun så vakker ut. Vakker? Hva pokker er det de mener? Kan De forklare dem litt nærmere? Vel, hvis jeg kan snakke rett ut Hun så ut som en seksuelt opphisset kvinne. Ja, men hør nå! Seksuelt Kanskje de er så snille å demonstrere hvordan en seksuelt opphisset kvinne ser ut, siden de ser ut til å kunne det der så godt. Ja, Hold opp med det der. Vi skal ha meg frabedt at de opptrer uforskammet. Det er ingen her som er uforskammet. Jeg vil bare ha svar på ett spørsmål. Miss Corbett, tror De at min kone lider av mordmani? Ja, det var pinadø på tide at noen snakker rett fra leveren. Hvis de mistenker Marie Stevens, fullmektig, hvorfor pokker drar de ikke bort og snakker med henne selv? Ja, hvorfor gjør de ikke det, fullmektig? Ogden, herregud, måtte du komme akkurat nå? Ellers kunne de jo spørre Stevens selv hvorfor han ikke for lengst har ringt til sin kjære Marie. Han svarte ikke på den. Vel, jeg forsvarer jeg, da. Kanskje det er fordi hun ikke er hjemme, hva? Nei, det stemmer det. Marie er ikke hjemme nå. Men da jeg var hjemme hos deg i morges, da sa du at hun lå ovenpå og sov. Det er løgn. Er det Nei, det er det frekkeste. Men du sa jo Hvor er deres kone, Mr. Stevens? Marie. Hun har dratt inn til Philadelphia for å gjøre noen innkjøp. Hun kommer tilbake i ettermiddag. Han lyver! Fullmektig, han står her og lyver. Hva denne guttevapen angår, så vil jeg ikke tro for meg på det han sier, fullmektig. Han skriver jo falske telegram, som de vet. Han forfalsker til og med deres navn. Pass deg, du, Ted. Det der er en ærekrenkelse. Hva slags krenkelse, sa du? Ja, ja, takk, ikke noe slags, må herre, om jeg må be. Jeg vil gjerne bli ferdig med deres forklaring, miss eh, Corbett. Eh, fortell hva som videre hendte den søndagen. Jo, da vi hadde drukket te, måtte jeg opp og se til Miles de Spade. Da kom Mrs. Stevens løpende etter meg. Og da var det hun spurte om hvor man kunne få kjøpt arsenikk. Eh, det vil si Nå? No. Hun brukte ikke det ordet. Hun sa noe om en eller annen resept. Et navn på G... Eh, var det kanskje Glacés resept? Akkurat. Det var det. Glacés resept? Ja, aldri hørt om den. <laughs> De kjenner nok ikke deres kriminalhistorie, fullmektig. Jo, ser De, Christoffer Glacé var farmasøyt. Eh, og for øvrig en god venn av Godin Saint-Croix. Elsker hun til markisen av Brenville? Akkurat. Hun het Marie, sier de. Og hun brukte et fransk navn. Er hun fransk, eh, kanskje? Marie? Å nei, fullmektig, hun er eh, kanadisk, men har fransk avstamning. Ja vel. Jeg trodde at dere politifolk visste alt. De, eh, de vet ikke hvilket pikenavn hun har heller, da? Nei, jeg gjør ikke det. Det er Dobré. Marie Dobré. Radioteatret har sendt fjerde del av John Dixon Cars 'Sort messe'. Dramatisert av Sven Lange. De som var med. Ted Stevens, Nils Ole Oftebro. Mark Despad, Ole Jørgen Nilsen. Tom Partington, Tor Stokke. Myra Corbett, Tone Schwartzow. Ogden Despad, Geir Børresen. Brennan, Arne Lie. Lucy Despard, Lise Fjelstad og Marie Stevens, Anne Marie Ottesen. Musikken er laget av gruppen Rain. Musikkprodusent Harald Arelund. Teknisk regi Åsmund Flo. Instruktør Nils Nordberg. Radioteatret sender Sort messe av John Dixon Carr. Dramatisert av Sven Lange. Instruktør Nils Nordberg. som levde og døde som giftmordere, kan gjenoppstå på ny? Begå nye mord? Vent, ikke svar på det ennå. Det er kanskje for tidlig å si. Ted Stevens, hovedpersonen i vår historie, vet ennå ikke hva han skal tro. Hva vet vi? Marie Dobré, markis de Brinvilliers, ble arrestert for giftmord av en hemmelig politiagent og henrettet. 300 år senere blir en etterkommer av politimannen, Miles de Spade, forgiftet av en kvinne kledd som markis de Brinvilliers. En kvinne som forsvinner gjennom en dør, gjenmurt, for 200 år siden. Da man åpner graven hvor Miles de Spade ble begravet, er liket borte. I kisten ligger et snøre med ni knuter. Dette er de to gåter som tilsynelatende bare kan ha en overnaturlig forklaring. Men finnes det noen rimelig forklaring på at Marie Stevens ser nøyaktig likedan ut som en Marie Dobré som ble henrettet for giftmord for 100 år siden? Og at kriminologen Gordon Cross, som har beskrevet denne saken, har nesten samme navn som Madame de Brinvilliers elsker, Godin Saint-Croix. At noen har sendt anonyme brev til politiet og falske telegrammer til de impliserte i Despard-saken, er mystisk, men ikke uforklarlig. Mistanken går i retning av Ogden Despard. Og Ogden, hans søster Edith og hans bror Mark hadde motiv for å rydde Miles Despard av veien, nemlig penger. Men de har alle sammen alibi for mordaftenen. Dette fastslås av politifullmektig Brennan, som også har konstatert at sykepleiersken Myra Corbett ikke kan mistenkes. Men Myra Corbett har viktige opplysninger å komme med likevel. Jeg vil gjerne bli ferdig med deres forklaring, miss Corbett. Fortell hva som videre hendte den søndagen. Jo, da vi hadde drukket te, måtte jeg opp og se til Miles til Spad. Da kom Mrs. Stevens løpende etter meg, og da var det hun spurte om hvor man kunne få kjøpt arsenikk. Eh, det vil si eh, Nå? No. Hun eh, brukte ikke det ordet. Hun sa noe om en eller annen resept. Et navn på G... Var det kanskje Glacés resept? Akkurat. Det var det. Glacés resept? Ja, aldri hørt om den. <laughs> De kjenner nok ikke deres kriminalhistorie, fullmektig. Jo, ser De, Christoffer Glacé var farmasøyt, eh, og for øvrig en god venn av eh, Godin Saint-Croix. Elsker hun til markisen av Branville. Akkurat. Den. Hun het Marie, sier de, og hun brukte et fransk navn. Er hun fransk, eh, kanskje? Marie? Å oh, nei, fullmektig, hun er kanadisk, men har fransk avstamning. Ja vel. Jeg trodde at dere politifolk visste alt. De, de vet ikke hvilket pikenavn hun har heller? Nei, jeg gjør ikke det. Det er Dobré. Marie Dobré. Marie Dobré. Lucy, ja? du kjenner Marie svært godt. Har du noen gang lagt merke til noe eiendommelig ved henne? Ja, Noe usedvanlig, mener jeg. Noe usedvanlig? Nei. Ja, det vil si <laughs> Nei, det er bare latterlig. Jeg blåser i det. Hva for noe usedvanlig? Marie tåler ikke å se en trakt prakt. Uff, nei, det er så dumt. Ja, ja, jeg sto og syltet bær en dag, og, og skulle til å sile, sile, fra saften. Og så kom Marie innom. Ja, så? Ja, men du skulle sett henne. Da hun fikk se trakten, ble ansiktet hennes helt forandret. Hun så gammel og rynket ut, og så vred hun på munnen, liksom. Ja, det var nesten uhyggelig. Mak, ærlig talt, hva er hensikten med dette? Ålreit. La oss gå over til realitetene, da. Ta korteste vei ut av dette. Nå vil jeg finne ut om denne lønndøren. Ja, De har ikke noe imot det, de heller, Brennen? Nei, selvfølgelig ikke. Jeg går ned i kjelleren og henter verktøy. Og du, kan du ikke skru ned sentralfyren med det samme, Mac? Det er så varmt her inne. Ja, det skal jeg gjøre. Ted, kan ikke dere gå i forveien opp på værelset til onkel Miles? Ah. Solide saker, dette er ikke, eikepanelet. Så, så. Fornøyd nå, fullmektig? Det finnes ingen lønndør i dette værelset. De er hugget gjennom alle fire veggene. Og jeg som var så sikker. Mm. La meg se Det er altså tre dører hit inn. Glassdøren til Havestuen til venstre. Der var altså Mrs. Henderson postert. Og til høyre, rett mot den døren til korridoren. Mm, kunne ikke Mrs. Henderson ha tatt feil av døren? Hun er utelukket. Mrs. Henderson kjenner dette rommet godt. Ja, Men den eh, paneldøren der, da? Rett mot meg? Ja, Det er døren inn til sykepleierskens rom. Men som de ser, er den på motsatt side av rommet. Mrs. Henderson så damen gå ut gjennom veggen bak dem. Som det altså ikke er noen dør i. Mark, har du tenkt deg muligheten av at Mrs. Henderson løy? Det er bare fra henne vi har dette med den mystiske damen. Hendersons bor like ved gravkapellet hvor noen må ha brutt seg inn og hentet liket av Miles. Har du tenkt på dette? Alle de uforklarlige omstendighetene i denne saken fører tilbake til Hendersons. Nei, jeg har kanskje tenkt på det, men at de snille og vennlige Hendersons Mr. Stevens har et poeng. Det er mange snille og vennlige mennesker som har begått mord. Hmm. Hva er nå dette, da? Jaha Garderobeskapet til deres onkel. Ja. Ja, deres onkel hadde nok adresser. <laughs> Ja, det stemmer. Vi mistenkte ham faktisk for å være så forfengelig at han drev på med å prøve forskjellige dresser og sånt foran speilet. Til sin egen oppbyggelse. Ja, jeg ser det står et speil her innerst i skapet. Det var litt pussig å sette det der. Ja, han ville vel helst at vi ikke skulle vite det. Det var ikke alt han holdt for seg selv. Nei, ditt, du skulle jo holde deg i ro. Politifullmektig Brennen? Det er meg, ja. Og de er i et despard. Ja. Når og hva mente de med det de sa, Mr. Spard? Onkel Miles gjorde andre ting her også, utenom å prøve klær. Blant annet leste han. For eksempel disse bøkene her. Jeg fant dem på bunnen av garderobeskapet. Jaså? Denne her lå oppslått på et bestemt kapittel. Hva for en bok er det? Forfatteren heter Grimaud, og boken heter eh, Hekseriets historie. Kan jeg få lov til å lese litt høyt for dere? Herregud, Edith, begynn ikke nå. Jeg skal bare ta noen smakebiter. Skal vi se, la meg se her. Eh, jo, her har jeg det. Troen på vandøde, fransk pamor, har antagelig oppstått i Frankrike i annen halvdel av det 17. århundre. Med vanndøde menes oftest kvinner som ble dømt til døden for giftmord og siden brent på bålet. I visse tilfeller også de som ble myrdet med gift. Også her. Det var, eh, det var særlig i Frankrike i slutten av 1600-årene at kombinasjonen av giftmord og sort magi ble praktisert. Fra Italia hvor kvinnene i det hemmelige Tofana-selskapet forgiftet 600 personer, kom Glacé og Exili, som søkte de vise sten, og som solgte arsenikk. Glacé Var det glacé de sa? Kvinnene som dyrket satanismen, var slett ikke gamle kjerringer. Tvert om var det de vakreste kvinnene som drev med den, de yngste og vakreste. Og ektemenn, brødre og fedre døde. Mm -hmm. Meget interessant, Mr. Spard. Men jeg skjønner ikke I forestillinger knyttet til de vandøde finner man f.eks. en såkalte heksestige. Et snøre med ni knuter på. Når en heks eller trollmann ga det til en annen, fikk hun eller han makt over vedkommende. Det het seg også at bare en trekiste kunne hindre en vandød i å vende tilbake fra graven. Og så, skal vi se eh, Markisen av Brenville flyktet, men hun ble overrumplet av en hemmelig politiagent ved navn Despré. Hun fremla en skriftlig tilståelse og ble dømt til å bli halshugget og brent. Etter dommen gjennomgikk hun vanntorturen. Hun ble anbrakt på et bord, en trakt av lær ble stukket ned i halsen på henne, og så helte man vann ned i trakten Unnskyld til Unnskyld at jeg avbryter, Mr. Spy, men nå orker jeg ikke mer av dette. Hvis eh, konklusjonen på det de har lest opp for oss, er at eh, Meister Spy ble myrdet av en heks i gammeldagse klær en dame som ble henrettet for 300 år siden. Vel, da må jeg få lov til å si Vent litt. Den viktige delen av dette kapitlet som onkel Miles leste, gjelder en annen Marie Dobré. Og hun ble henrettet i 1861. Det er tross alt ikke den svarte middelalder. Ja, Men hun var heller ikke noen heks. Hun var en morderske. Men det sto noe om hekseri også. Skal vi se, her har jeg det. Um, jo, da vitneprovene begynte angående Den sorte messe, var det enkelte av tilhørerne som mistet besinnelsen. Det eneste tegn på sinnsbevegelse Marie Dobré viste, var at hun fingret nervøst med armbåndet sitt. Et gullarmbånd med en spenne formet som et kattehode med en rubin i gapet. Nå skal sannheten frem. Ted, du vet best hvem som har et slikt armbånd. Jeg skjønner hva dere er ute efter. Men den eneste jeg har sympati for nå, det er dem, Mr. Stevens. Ja, så ta dem nå sammen, da, mann. Se ikke så utslått ut. Fullmektig, jeg Er det ikke ganske pussig? Mr. Despar var en varm forkjemper for Mrs. Stevens helt til dette brøvlet ble brakt på bane. Ja, unnskyld, Mr. Despar, men la oss kalle tingene med deres rette navn. Jeg var sterkt imot henne nettopp til det øyeblikk. Benekter de at det finnes mennesker med overnaturlige evner? Nei. Nekter de for at det praktiseres sort magi? Nei da, nei da, selvfølgelig ikke. Men eh, snart kommer de vel å fortelle meg at gamle Despard ble forhekset og myrdet, og nå har sluttet seg til en slags eh, gjeng av eh, Var det vandøde de kalte det? Vi kan vel vente besøk av ham snart, da, kanskje. Ogden! Henderson, hva er i veien med deg? Henderson, ja, Hva er det med ham? Han, han hadde ikke vist seg på en stund. Og så gikk jeg for å se etter ham. Ja, ja. jeg kom til saken, da, mann. Han har fått et anfall. Dere er nødt til å se til ham. Henderson sier at han har sett onkel Miles. Ja, se det. Vil det si at han har funnet liket? Jeg sa ikke liket. Jeg sa at han hadde sett onkel Miles lys levende. gjenferd. Det var ikke noe gjenferd, sier jeg. Så, så, Henderson. Forsøk å roe dem ned nå. Fortell meg hva som skjedde, Joe. Ja, Dere husker, i natt ved tretida. Vi skulle legge en presenning over åpninga til graven. Ja, men Så sa du at jeg så trett ut at du kunne klare deg alene. Stemmer. Vi trodde presenningen lå borte ved tennisbanen på den andre sida av hagen. Men så kom jeg på at den lå her, i huset mitt. Og så henta jeg den her. Oppdaga at lyset var borte her, og pæra virka ikke. Men jeg hadde jo løkta mi. Kanskje de skulle komme til saken? Ja, det er jo det jeg gjør, jo. Jeg gikk ned med presenningen og la den på plass. Jeg syntes det var litt guffen. Og så kom jeg tilbake hit, prøvde lyset på nytt, men det virka ikke nå heller. Og så gikk løkta mi ut. Ja, og så da? Ja, så gikk jeg mot soveværelset her ved siden av, for jeg visste det var lys der, og jeg ville inn og låse døra etter meg. Mm, og videre? Da jeg nærma meg døra, så hørte jeg at det knirka i, i gyngestolen. Og så så jeg at det satt noen i. Da de åpnet døren? Ja, da så jeg. Det var onkelen deres som satt der. Og han satt og gynga slik som han alltid pleide når han var hos meg. Så du dette helt tydelig? Jeg så ansiktet helt tydelig. Og henda også, for han rakte ut eh, ja, liksom for å ta meg i handa. Og da var jeg løp. Smelte igjen døra, løp. Men så snubla jeg i noe her inne og, og, datt, og så husker jeg ikke mer før broren deres sto og ruska i meg og, og fikk liv i meg. Ja ja. ja ja, John, nå skal du bare ta det med ro. Ja, forsøk, forsøk om du kan sove litt, kanskje. Ja. Ja, dette må jo ha vært litt av et sjokk for deg. Ja, kom, så går vi og lar Henderson få litt ro. Sjokk, var det? Ja, hvis dere ikke har bruk for meg akkurat nå, så går jeg hjem og spiser frokost. Ja, bare gå, De. Men eh, jeg skulle gjerne hatt en prat med Dem og Deres kone senere. Ja vel? Si meg, hva mener De om han der inne? Henderson, mener De? Vel hvis han lyver, så er han den mest troverdige løgneren jeg har møtt i mine 30 år ved politiet. Mister Kan ikke De komme hit et øyeblikk, Mr. Stevens? Bevar meg vel. Begravelsesbyrå personlig. Da er det han vil meg. Oh, vær forsiktig med terskelen. <laughs> ja, vi har visst aldri truffet hverandre, Mr. Stevens. Men jeg er altså Mr. At... Uh, Mr. Atkinson, formoder jeg. <laughs> Junior Mr. Stevens. Joan Atkinson jr. Jeg har noe her som jeg tror vil interessere dem, hvis de vil komme hit bort til skrivebordet. Jeg forsiktig så de ikke snubler den lille ekedresskisten. <laughs> Den står litt, litt, trangt her. Ja, her er du, vær så god. Hva er dette for noe? De kommer sikkert til å kjenne det igjen. Er det bilde av Marie Dobré? Ja, eh, eh, mulig det. Jeg, jeg, jeg, fikk beskjed om å levere det til dem. Det, det, jeg håper ikke det er noe i veien. I veien? Nei, det er ikke noe i veien, men jeg, jeg, De må miste det på stasjonen. Jeg sto nemlig i vinduet. Det hender at jeg trenger litt frisk luft. Og da så jeg en mann fra jernbanen komme løpende med bilde akkurat at dere kjørte av gårde. Og så kom han hit med det. Men det endte vel med at de kom til å passere her. Det er jo stadig folk som går ut. Det er nokså sentralt. Og <laughs> halshuggen <laughs> Det var da livst. Tenk om alle mysterier kunne bli løst på den samme enkle måten. Jeg er det meget takknemlig, Mr. Atkinson. Ja, det var nesten ingenting. Men i all Mr. Atkinson. Ja? Hva er dette for noe? Øh, Denne hyssingstumpen med knutene. Se her. Ja, takk. Nei. <laughs> Tusen takk. Det er far, skjønner De. Han er jo innom her iblant, og han og dette med hyssing, det er jo en gammel vane han her. Han legger dem igjen overalt. Ja, så? Han er jo blitt litt gammel nå, da vet jeg. Og dette med å knytte knuter på snøret, det er det. noe han alltid har holdt på med helt siden han var ja, Unnskyld, spurte de av noen bestemt grunn? Mr. Atkinson, mm -hmm. kunne de tenke dem muligheten av at et slikt snøre kunne forville seg opp i kisten til Miles Despard? Opp i kisten? Opp i Tror de ja, du storgud. Ja, dette må du ikke la noen få greie på, Mr. Stevens. Herregud, det vil jo bli skandale. Jeg skal ikke lage noen skandale, tro De meg. Vel, vel, Mr. Atkinson. Takk skal De ha. Ja, takk skal De ha. Og så får jeg se å komme meg hjem. Ja, adjø, Mr. Stevens. Og igjen, tusen takk. Og øh, velkommen tilbake. Eh, eh takk, Mr. Atkinson. Ja, så var altså mysteriet med bildet oppklart. Og denne hyssingen med ni knuter. Heksestigen. Akkurat som hyssingen i kisten. Vent nå litt. Det lå jo en slik under hodeputen hans i soveværelset også. Men hvordan kan den ha kommet dit? Heksestig. Mr. Stevens. Heksestig. Mr. Stevens. Hva? <laughs> ja, jeg har reist langt for å treffe deg, Mr. Stevens. Mitt navn er Gordon Cross. Gordon Cross? Jo da, det er meg. Og de synes jeg ser gammel ut, ikke sant? Mye eldre enn på bildet på bokomslaget. Ja. ja. Bildet ble tatt for 30 år siden. Like før jeg ble satt i fengsel. Jeg håper at de ikke er uh, sjalu. Sjalu? Nei. Nei, jeg tror ikke det. <laughs> ikke i dette tilfellet i alle fall, og ikke på en gammel mann som meg. Men eh, jeg skjønner ikke eh, Jo, se de. Jeg, jeg fikk besøk av deres kone i går. Overrasket. Overrasket? Ja. Og kanskje ikke så overrasket likevel. Jeg har hatt på følelsen et eller annet med Ja, vel... Uh, hun eh, kjørte altså til meg. Et ganske drøyt stykke, kan jeg betro dem. Og vekket meg sent på kvelden. Deres kone ble forresten over hos meg, <laughs> og hvis det kan berolige dem, kan jeg fortelle dem at husholdersken min også gjorde det. Vi kan spare dem dette pratet. Tror du at jeg ville mistenke min kone for å innlate seg med en sånn som dem? En utgave? Nei, fint, fint, utmerket. Det kommer dem. Men så er de jo ung også, og frisk og sterk. Men eh, jeg har større erfaring. Hvor er hun nå? Marie. Hun er hjemme. Eh, hjemme hos dere. Nei, nei, nei, vent litt, vent litt, unge mann. Jeg blir 75, og jeg har studert menneskenes dårlige gjerninger bedre enn en 150-åring kunne ha gjort det. Fordi jeg har hatt særlig gode muligheter for å gjøre det. Jaså? Skal jeg si Dem hvorfor jeg er kommet hit? Det er for å gi dem noen gode råd, og for å gjøre deres sjarmerende kone en tjeneste. Vel, i så fall beklager jeg at jeg snakket sånn i sted, men se på dette bildet. Kan de kanskje si meg hva det skal bety? hvorfor Hvor forkommen til dem, hvis de virkelig er Golden Cross? Hvor kommer de egentlig fra? <laughs> de forsøker å komme til bestemte konklusjoner, skjønner jeg. Jo da, det var det deres kone var redd for også. Redd for? Jeg må visst plage dem med litt selvbiografi. Ja, utenom det som står på vaskeseddelen deres, naturligvis. For det første, jeg er virkelig Gordon Cross. Det vil si, det navnet tok jeg da jeg var 21 år, og hele mitt liv har jeg bare hatt én hobby, en eneste interesse kriminologi. Ja, så langt kan det jo stemme. Jeg har fulgt hver eneste en av de store kriminalsakene. Jeg har virkelig studert forbrytelsen både i teori og praksis. Og øh, da jeg var blitt fører, var det jeg utførte mitt grunnleggende eksperiment. Hva tenker De på? Jeg ville bevise at en forbryters intelligens bare behøver å være utviklet på ett spesielt område. For en forbrytelse er ikke så vanskelig å gjøre perfekt, skjønner De. Jeg vil ikke si det. De kom deg i hvert fall i fengsel. Jeg utførte min forbrytelse. Godt planlagt var den òg. Og hvorfor ble de knepet da? Jeg ble knepet fordi jeg sladret på meg selv. Ga meg til å skryte fordi jeg var så 100 sikker. 20 år i fengsel, kan de forestille dem det? Det må ha vært ille. Ille? <laughs> Å oh, nei, min venn, absolutt ikke. Jeg ble ganske snart direktørens høyre hånd. Kan De tenke deg hva det vil si? Nei. Jeg fikk lese hver eneste politirapport. Ikke bare for mitt fengsel, men for hvert eneste fengsel direktøren korresponderte med. Og til slutt kjente jeg delikventene bedre enn dommerne som dømte dem, og juryen som kjente dem skyldige, for ikke å snakke om detektivene som knep dem. Jo, men allikevel må Hvorfor da Hvorfor jeg ikke søkte om benådning? Nei, hvorfor i all verden skulle jeg det? Jeg kunne ikke ha det bedre. Jeg levde gratis, og, og tenk på alt materialet jeg fikk samlet opp. Og det benyttet jeg, kan De tro. <laughs> Jeg skrev og jeg skrev, og pengene hopet seg på bankkontoen min. Jo, jo, jeg, jeg skjønner det, men allikevel Men én ting måtte jeg naturligvis passe på. Mine lesere måtte ikke forbinde forfatteren Gordon Cross med den Gordon Cross som satt 20 år i fengsel. Derfor måtte jeg ha Ja, hva skal jeg si ungdomsbildet av meg for omslaget. Det var altså mord? Naturligvis. Og nå vet De altså hvor fagkunnskapen min kommer fra. Og det var denne fagkunnskapen som fikk deres kone til å oppsøke meg. Hvordan det? Hun behøvde bare å lese innholdsfortegnelsen i mitt manus for å bli klar over at jeg kjente til alt det der som hun selv ikke var klar over. Hva da? Ja, dette av Marie Dobré i 1676 og Marie Dobré i 1861. Hennes tidligere inkarnasjoner. Ja, rettere sagt, det hun trodde var hennes tidligere inkarnasjoner. Ja, de gjetter nok noe av det jeg selv tenker på. På fortiden. Den dunkle fortiden. Døde. Vandød Si meg, er det sant, dette med vandød? I alle fall ikke for deres kones vedkommende. Nå skal De høre. Der er et dystert lite sted i Canada som heter Gibor. Hørt om det? Nei. Det bor en familie der som heter Dobré, og den nedstammer fra markisen av Brevier, på samme måte som Marie Dobré anno 1861. Vel, jeg har vært i Gibour, og vet De hva jeg gjorde der? Jeg undersøkte dåpsattester og andre offisielle papirer, og jeg gikk gjennom kirkebøkene. Og nå kan jeg fortelle dem noe. Deres kone er ikke i slekt med familien Dobré. Er hun ikke? Nei. Deres kone ble adoptert av Miss Adrienne Dobré da hun var tre år gammel. Er det sant? Men bildet, da? Likheten? Ja. Hvorfor tror de egentlig hun ble adoptert? Hvordan egentlig? Jo, nettopp portrettlikheten. Hennes mor var fransk-kanadisk, og hennes far var en emigrert skotsk arbeider. Men frøken Adrienne, derimot, <laughs> jo, det var et sted å vokse opp for et lite barn. Hvordan det? Hun var heks, unge mann. Så meget heks som det går an for en degenerert, halvpervers, inntørket gammel jomfru å bli. Og kjære Adrienne, hun adopterte deres kone utelukkende for å oppdra henne til å tro at hun var tredje inkarnasjon av Marie Dobré. At hun var vanndød. Men er jo aldeles utrolig. Stakkars Marie. Hun viste barnet bilder av demoner, av djevledyrkelse. Hun fortalte henne om tortur og inkvisisjon og heksebrenning. Det var akkurat noe for et mottagelig barn å fantasere om, ikke sant? Og så skal jeg si dem hun også gjorde. For den minste forseelse ble hun holdt fast oppe på et bord. Og så plasserte de en trakt i munnen på henne og helte på vann til hun ikke klarte mer. En trakt? Men da var det vel derfor Og innimellom ble hun svidd på den nakne huden med brennende trestykker fra peisen. For å minne om at heksa ble brent. Vil De ha flere detaljer? Nei. Ingen flere detaljer. Ja, unge mann. Dette er altså den kvinnen de har vært gift med i tre år. Men Hadde jeg bare ant noe om dette og det de har fortalt? Å nei, nei, den hemmeligheten holdt hun for seg selv. Hun ville lukke døren til fortiden, for godt. Ekteskapet hennes hadde jo gitt livet hennes et nytt innhold. For en stund. Hva mener De med det? Det var et par ulykkelige hendelser som brakte den onde fortiden tilbake. Mrs. Despard kom til å snakke om giftstoffer en gang. Ja, jeg vet det. Så de gjør det. Men da skjønner de kanskje hva som hendte. Deres kone hadde av all makt søkt å trenge minnet om barndommen ned i underbevisstheten. Og så kommer dette giftsnakket og løsner på dette presset. Det var akkurat som om lokket fyker av en kjele som koker over. Det er aldeles forferdelig. Ja, og så dør Mais Despard. Og så kommer de hjem med mitt manus og stiller merkelige spørsmål. Og på toppen av det hele dukker Mark de Spar opp og forteller at onkelen ble forgiftet, og at en dame i drakten til madame de Brevier var blitt sett på værelset hans. Men stakkars kan bli gal av mindre. Og nå forstår de kanskje hvorfor hun kom til meg. Hun måtte få vite sannheten om sin egen fortid. Men det er én ting. Ja? Ja, Jeg skjønner nesten alt sammen nå. Men hvor er det blitt av liket til Miles Despard? Ja, jeg skulle gjerne hørt den delen av historien. Ja, jeg vet jo ikke hva jeg egentlig har lov til å fortelle. Men nå er jo politiet der, så det kommer vel ut alt sammen. Og Brennan Brennan, sa de. Francis Brennan var politifullvektig. Kjenner de ham? Om jeg kjenner ham? Får julekort for ham hvert år. En flink fyr, men han har sin begrensning. Nå, men eh, så får de begynne å fortelle. De det, det kan de forresten gjøre på hjemveien. storartet. Og de gikk på det hele, hva? Ja, da de begynte å snakke om overnaturlige ting, hekseri og sånn, så visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Ja, blås i det overnaturlige. Nei, her er det snakk om et høyst realistisk mord, min venn. Si meg, eh, bor de der? Ja. Ja, Da er det vel det Spa Park som ligger der borte. Ja, der inne i parken. Er de sikre på at det er mord? Ja visst er det mord. Ja, Men hvem er morderen? En innenfor huset. De har jo alibier alle sammen. Ha! Vi skal ikke ta alibier altfor høytidelig. Alt er mulig. Til og med dette med liket som ble borte, er et gammelt trikk. Nå da? hvem er det som står der borte? <laughs> er det deg, Klaus? I egen person, kjære Brennen. <laughs> ja, jeg syns det var noe kjent ved deg. Men eh, pokker altså, jeg har ikke tid til å snakke med deg akkurat nå. Eh, du skjønner, jeg har et problem som Som jeg allerede har løst for deg på et kvarter, mens du har trampet rundt hele dagen. Ja, men hvordan uh, Jeg har hatt en lang prat med unge Stevens her. Ja. ja. Og nå skal jeg sette sammen hele puslespillet for deg, med mord, gravrøveri og det hele. Adjø, Mr. Stevens. Adjø, Mr. Cross. syns jeg det var for grotesk. Så så altfor heslig. Jeg forstår det, kjæreste. Du skal ikke snakke mer om det. Jo, får jeg spørre deg om én ting? Tok du flasken med morfintablettene? Ja. <laughs> Hvorfor meg? Ikke for å få deg til å sove mens jeg drev med forferdelige ting, i hvert fall. Jeg stjal tablettene for meg selv. Ja, Men hvorfor? For at jeg skulle få sove. Jeg skjønner ikke Husker du ikke den kvelden da jeg tok flasken? Vi hadde sittet og fortalt hverandre spøkelseshistorier. Det var liksom kommet tilbake. Hele fortiden. Jeg måtte ha de tablettene for å kunne glemme igjen. Stakkars Maria. Du aner ikke hvor skjønt det er å føle seg Føle seg fri igjen. Men helt godt får jeg det ikke før dette mordet er blitt oppklart. For det var jo et mord, ikke sant? Det er nødt til å være det. Hva syns du forresten om Cross? Om Cross? Jo, det skal jeg si det. Jeg tror han er en mann som utfører det han ønsker å utføre. Han er en farlig mann. Men Ted, da Jeg tror ikke fyren eier moral, hvis man kunne tenke seg at et menneske fra 1600-tallet levet i dag så tror jeg at han ville være omtrent slik som Cross. Og han som hjalp meg sånn. Ja, selvfølgelig er jeg takknemlig for det. Jeg skal innrømme at han har en slags merkelig sjarm også. Hvor skal du? Bare hente noe. Se her. Det er det eneste jeg har igjen fra tiden hos hos henne. Armbånd? Jeg vil ikke ha det mer. Kanskje vi kunne smelte om? Nei. La oss bli helt ferdig med alt det gamle. Kast den. Ut gjennom vinduet. Kom, la meg få det. Så. Nå er det borte. Hørte du det? <laughs> ja visst hørte jeg det. Armbåndet var jo tungt. Det må ha gjort vondt for katta da det traff. Hvem kan de være? Nei, jeg vet ikke. Lucy? Hei, Mack. Stig på, stig på. Takk. Unnskyld at jeg kommer dumpende på denne måten, men jeg måtte snakke med noen. Er det noe i veien, Lucy? Mak har gått fra meg. Han må ha gått fra deg. Ja, Men hvorfor har han Fordi jeg ba ham om det. Kom, kom nå her og sett deg, Lucy. Fortell oss alt sammen. Ja, det hele begynte med at med at de, Mak gikk bort til Ogden uten noen foranledning, skjønner dere, og slo ham ned. Skal jeg være helt ærlig, så syns jeg det er rart at ikke noen har gjort det for lenge siden. Tilgi meg, Lucy, men jeg mener det. Ja, Men dere skjønner, Mark fortsatte å slå ham mens han lå. Og Det er naturligvis pga. de falske telegrammene og brevet til Brennan. Ja, Men det er ikke alt, forstår du. Nå? Han fortsatte å slå og slå til Ogden ikke rørte seg mer. Og så Ja, så tente han ganske enkelt en sigarett og gikk ut i biblioteket. Vel, Det høres jo nokså brutalt ut, men jeg kan forstå, Mark. Jeg har ikke hørt alt ennå. Jeg skal si dere det, at det er ikke lurt å legge seg ut med Ogden. Ja, dere kan si hva dere vil om ham, men Ogden har intuisjon. Han, han har en, en, teft som er nesten nifs. Jaså? Da Mak var gått, så tok jeg meg av Ogden sammen med Edith. Vasket ansiktet hans og tørket blod av munnen hans og sånt. Og da han var kommet litt til hektene, satte han seg opp. Og så sa han at han hadde noe å fortelle oss. Og husk at Mak var i værelset ved siden av. Han kunne høre alt han sa. Mm. Hva var det Ogden fortalte? Jeg vet ikke hvor mye dere vet om Tom Partington. Han var jo forlovet med Edith en gang. Jo, litt har vi jo hørt. Ja, da vet du kanskje at uh, han holdt på å bli satt inn en gang? Ulovlig abort, var det ikke det? Jo. Og han reddet seg for å komme seg ut av landet. Vel, piken de alt, hun het forresten uh, Janet White og var Tom Partingtons kontorsøster. Og vi trodde at hun hadde vært Partingtons uh, elskerinne. Det var derfor Edith slo opp med ham. Var hun Partingtons elskerinne, sa du? Det trodde vi alle sammen. Men i dag fortalte Ogden hvordan det virkelig hang sammen. Janet White hadde ikke vært elskerinnen til Tom Partington. Det var Mark som var hennes elsker. Oh. Tom var Marks beste venn, og enda fortalte ikke Mark til et eneste menneske hva som var sannheten. Og Tom, han fikk aldri vite hvem mannen var. Piken sa ingenting. Og Mark selv han var bare interessert i én ting, han. Å holde det hele skjult. Og fremfor alt så måtte ikke jeg få vite noe, for vi var nettopp blitt forlovet. Så da, Lucy? Ja, så kom Mak inn og kom med noen bemerkninger om orden. Jeg kan tenke meg hva de gikk ut på. Ja, og så sa jeg en masse fryktelige ting til Mak. Og så ba jeg ham forsvinne. Og han Han tok meg på ordet. Ærlig talt, Lucy. Var ikke det litt overilt? det er enda litt igjen, Ted. Du skjønner Han har gjenopptatt forbindelsen med med Janet White. Er du sikker på det, Lucy? Ja. Og det første vink om det, det fikk jeg på kostymeballet. Ja, dere, dere husker den telefonen til meg? Da jeg tok den, hørte jeg en stemme som sa Deres mann er begynt ponnien med Janet White. Og Mark har innrømmet det. Ted, du må hjelpe meg å finne ham. Hjelpe deg å finne Ja, men du skjønner, Får denne Brennan vite at han er forsvunnet, så kommer han til å legge noe helt annet i det. Så Brennan vet altså ikke at Nei! Han forsvant ned i krypten sammen med en, rar, gammel mann. Han var visst kriminolog eller noe sånt. Croft, tror jeg han het. Eller ja, ja, kanskje Cross. Lucy? Ja? Er det enda mer? Er det noe du ikke har fortalt? Mm. Ja. <laughs> Det er da noe som for så vidt kunne hende hvor som helst. Det sa Brennan også da han fikk vite det. Jeg tror ikke det har noen betydning, men eh, ja, naturligvis ville det vært nokså kjedelig hvis vi ikke hadde hatt klare alibier, alle sammen. Hva er det du snakker om? Ja, Dere skjønner, eh, like etter at du var gått hen, så ja, Så fant Brennan en hel pakke arsenikk ute på kjøkkenet. Hvem var det som hadde fått den pakken inn i huset? Det var Edith. Hun hadde kjøpt arsenikken for å bruke den til rottegift. Nationaltheatret har sendt femte del av John Dixon Cars 'Sort messe'. Dramatisert av Sven Lange. De som var med Ted Stevens, Nils Ole Oftebro, Marte Spar, Ole Jørgen Nilsen, Tom Partington, Tor Stokke, Lucy Despar, Lise Fjelstad, Brennan, Arne Lie, Edith Despar, Bente Børsjø, Ogden Despard, Geir Børresen, Joe Henderson, Karsten Byring, Jonah Atkinson jr., Helge Reis, Gordon Cross, Bjarne Andersen og Marie Stevens, Anne Marie Ottersen. Musikken er laget av gruppen Rain, musikkprodusent Harald Arelund. Teknisk regi Åsmund Flo. Instruktør Nils Nordberg. Radioteatret sender 'Sort messe' av John Dixon Carr. Dramatisert av Sven Lange. Instruktør Nils Nordberg. Sjette og siste del vredne stavke. frelste Spar en naturlig død? Eller ble han myrdet? Ble han i så fall myrdet av en dame som gikk ut gjennom en dør som ikke eksisterer? Hvordan forsvant hans lik fra en forseglet grav? Hvordan kan Joe Henderson ha sett den døde hjemme hos seg like etter at graven ble åpnet? Hva betyr hyssingen med ni knuter? Heksestigen som ble funnet i kisten og på dødsværelset. Hvem kan ha myrdet Miles når alle de impliserte har alibi? For Ted Stevens har kanskje den viktigste delen av Despard-mysteriet fått en naturlig forklaring. Kriminologen Gordon Cross har fortalt ham at hans kone ikke er reinkarnasjon av giftmordersken Marie Dobré, markis de Brembier, eller av hennes navnesøster, Marie Dobré, som levde 200 år senere. Marie Stevens ble adoptert av madame de Brinvilliers siste etling og oppdratt til å tro at hun var en heks. Men om en del av fortiden kan legges i graven, står en annen del opp igjen. Janet White piken som Tom Partington hjalp ut av et uønsket svangerskap, var Mark Desparts elskerinne, og han har gjenopptatt forbindelsen med henne. Dette har Marks kone, Lucy, nettopp fått rede på. Og så sa jeg en masse fryktelige ting til Mark, og så ba jeg ham forsvinne. Og han han tok meg på ordet. Ærlig talt, Lucy. Var ikke det litt overilt? det er enda litt igjen, Ted. Du skjønner Han har gjenopptatt forbindelsen med med Janet White. Er du sikker på det, Lucy? Ja. Det første vink om det, det fikk jeg på kostymeballet. Ja, dere, dere husker den telefonen til meg? Da jeg tok den, hørte jeg en stemme som sa Deres mann er begynt ponnien med Janet White. Og Mark har innrømmet det. Ted, du må hjelpe meg å finne ham. Hjelpe deg å finne Ja, men du skjønner, Får denne Brennan vite at han er forsvunnet, så kommer han til å legge noe helt annet i det. Så Brennan vet altså ikke at Han forsvant ned i krypten sammen med en rar, gammel mann. Han var visst kriminolog eller noe sånt. Croft, tror jeg han heter. Ja, ja, kanskje Cross. Lucy? Ja? Er det enda mer? Er det noe du ikke har fortalt? Ja Ja, <laughs> Det er da noe som for så vidt kunne hende hvor som helst. Det sa Brennan også da han fikk vite det. Jeg tror ikke det har noen betydning, men eh, ja, naturligvis ville det vært nokså kjedelig hvis vi ikke hadde hatt klare alibier, alle sammen. Hva er det du snakker om? Ja, dere skjønner, eh, like etter at du var gått hen, så ja, Så fant Brennan en hel pakke arsenikk ute på kjøkkenet. Hvem var det som hadde fått den pakken inn i huset? Det var Edith. Hun hadde kjøpt arsenikken for å bruke den til rottegift. Jeg skal forsøke å finne mak, Lucy. Vil du virkelig det, Ted? Ja, jeg går i det samme. Og du aner ikke hvor takknemlig jeg er? Ikke sitt opp og vent meg, Marie. faen. Ute og går, de også. Å, oh, er det dere? Ute og etterforske sånn på egen hånd? Nei takk. Det overlater jeg til dere i politiet. Jeg ville bare trekke litt frisk luft. Ja ja. Nå er det ikke stort mer å etterforske. Er det vel, Brennan? Nei, jeg tror ikke det. Vil det si at Det vil si at hvis de og deres sjarmerende kone vil komme opp til The Spa Park presis klokken to i morgen ettermiddag, så skal jeg presentere en morder for dere. Nei, Brennan, vi må videre klokken to i morgen. Kjære Gross, De kan banne på at jeg skal være der. inn, venner. Kom inn. God dag. God dag. God dag. Han har fått samlet nesten alle sammen. Mm. Mrs. Andes ned i Ogden. Se på Ogden, Mari. Ja. Må ha vært litt av en omgang mak an. Men mak har de ikke klart å finne. Nei, jeg har lett etter ham i hele formiddag, jeg også, uten å finne et eneste spor etter fyren. Du, kom, så går vi bort til de andre. Ja. Ted, kan du se Lucy? Sherry, Mr. Cross. Takk, Miss Corbett. Sherry til alle sammen. Mr. Stevens. Ja takk. Mrs. Stevens? Takk, ikke jeg. Eh, jeg vil be om at man ikke nyter noe før etterpå. Ja, så skulle vi vel alle være til stede. Skal jeg begynne, Brennan? Ja, la oss få det overstått. Jeg har plassert oss her i havestuen fordi det var her Mrs. Henderson opplevde det merkelige fenomenet med lønndøren. Eh, Mrs. Henderson, nå skal De få løse dette uløselige problemet for oss. Jeg så det jeg så. Mer er det ikke å si om den tingen. Det brenner lys inne på værelset til Majestets barn. Er belysningen som den var den aftenen, Mrs. Anderson? Ja. Uh, vent, jeg glemte en ting. De hadde jo radioen på. Hørte musikk. Altså, på med radioen. Mrs. Henderson, vil De nå gå bort til glassdøren nøyaktig som den aftenen, og fortelle oss hva De ser? Skal de altså gå bort til glassdøren og kikke inn, da? Nettopp. Jeg ser bare ah! Nei, nei, nei, nei, nei. Nei, nei, bli sittende alle sammen. Nå, Mrs. Sennison, hva var det de så? Det var den samme kvinnen. Det var den samme døren. Utmerket. Og Frank, stans den unge mannen der. Ja, De får nok holde dem her, unge mann. Jeg, skulle bare Om Miles til Spa vet vi. Han oppholdt seg mest på sitt værelse, med døren lukket, antagelig for å prøve klær. Men hva trenger man da? Jo, et speil. Det er et speil inne i klesskapet. Det stemmer. Men eh, hvordan kunne han få sett seg selv når speilet sto i skapet? Han måtte ta det frem. Og hva er da mer naturlig enn å stille det opp mot den ene veggen hvor det ikke er noen dør? Forsøk å se situasjonen mordaftenen. Værelset bare opplyst av sengelampen rett overfor speilet en dør. Døren inn til Miss Corvets værelse. Innfelt i panelet og nesten usynlig. Radioen står på, demper lyden av fottrinn. Vel, så kikker Mrs. Henderson inn i sprekken ved siden av gardinene, og hva ser hun? Jo, døren til sykepleierskens værelse i speilet! Døren som man nesten ikke kan skille ut fra selve veggen. Ja, nå kan de godt komme inn. Hun har på seg drakten fra Maskeball. Fornøyd, Mr. Cross? Ja, takk. Mrs. Despard var så elskverdig å hjelpe meg med dette eksperimentet. Mrs. Henderson så henne i speilet da hun gikk gjennom døren inn til Miss Corbets værelse. Ja, men hvor forsvant så denne damen? Ja, men tenk på de tre dørene som fører inn til rommet. Vi vet at Miss Corbett hadde låst døren til sitt rom. Og Miles Despard hadde låst døren ut til hallen. Ja, men da... Her har vi altså to dører som ikke kan åpnes av andre. Og utenfor den tredje døren sto Mrs. Henderson. Den som forgiftet Miles til spad kan ikke ha gått gjennom en stengt dør. Og dermed vet vi at bare én person kan ha begått mordet. Hvem, Mr. Cross? Hvem? Ja, nå syns jeg de skulle komme til saken snart. Ja. Morderen kom hit klokken elleve. Åpnet døren med sin egen nøkkel. Gikk gjennom sykepleierskens værelse låste seg inn på rommet til Miles Despard, overtalte ham til å tømme giftbegeret, gikk så tilbake og låste døren bak seg. Kanskje du vil overta, Brennan? Myra Corbett, de er arrestert, siktet for mord. Arrestordren er utskrevet på deres riktige navn, Janet White. Hva er det de våger? Hva er det de tillater dem? De motbydelige gamle mann! De kan ikke bevise noe av dette sludderet deres. Benekter de at deres virkelige navn er Janet White? Ne, ja. Det er ikke svar før de har tenkt dem om. Jeg har en annen her som kan svare på det spørsmålet. Eh, Dr. Partington? Ja. Hun er Janet White. Du lovet at du ikke skulle fortelle det. Da visste jeg ikke det jeg vet nå. Kan de huske hvordan de reagerte da de fikk se meg her den første gangen? Ja gjelder det? Mitt navn er Brenn. Politifullmektig Brennen. Eh, men er det ikke Er det noe i veien? Eh, nei da. Forresten, de kom ikke til å tro det hvis jeg fortalte hva det var. Det var ikke fordi jeg var fra politiet de ble nervøse, men det var fordi de så den piken som de eh, hjalp den gangen for mange år siden. Ja. Og nå vil jeg spørre Dem om en ting, Miss Corbett benekter de at de møtte Mark Despard igjen for omtrent ett år siden, og at dere gjenopptok forholdet? Nei. Hvorfor skulle jeg benekte det? Jeg er stolt av det. For Mark er glad i meg. Han er mer glad i meg enn i noen annen. Men eh, hva har det med mordet å gjøre? Miss Corbett, det alibiet de hadde for mordaftenen, det er eh, røket. Hva mener de? Jeg har jo fortalt at jeg var på værelset mitt på KFK hele aften. Hun jeg delte værelse med, kan bevise Jeg har snakket med den unge damen, og til slutt måtte hun innrømme at de hadde tvunget henne til å lyve og si at de var på værelset fra klokken ni. Men eh, hvor var de i virkeligheten, Miss Corbett? Jo, det skal jeg si dem. De var eh, her. Jeg kom hit bare for å treffe Mark. Bare derfor. Mark kan bevitne. Bare de får snakket med Mark, så jeg, Han er ikke her. Og det kan bli vanskelig å få tak i ham. De skjønner, han fant antagelig ut i tide hvor det bar hen, og så kastet han dem for ulvene. Det ville Mark aldri gjøre. Mark, Mark jeg... Despard, og de planla å ta livet av Miles Despard. De, de skulle ta dem av den delen av planen som var virkelig risikabel. Og så skulle Mark på sin side sørge for at de slapp helskinnet fra dem. Jeg tror det ikke. Jeg kan ikke tro det. Hvordan vil De bevise det, fullmektig? Eller de, Mr. Cross? Jeg kan bare beklage det faktum at deres mann planla mordet sammen med Miss Corbett, alias Jeanette Weit. Vanskeligheten oppsto at Myra Corbett forsøkte å få mistanken over på dem, Mrs. Despard. Mordplanen var forholdsvis enkel. Onkel Miles måtte dø en tilsynelatende naturlig død. Men dø måtte han. Max trengte nemlig penger til eskapadene sine og til elskerinnen sin. Kan ikke få meg til å tro dette her. Dessverre, det er nok slik jeg sier. Å få tatt livet av Miles var jo ikke så vanskelig å arrangere. Han hadde jo denne Mava-affæren. Mm, sympatisk bror jeg her. Miss Corbett derimot ville også ha hevn over sin rivalinne. Og da var det jo fint om Mrs. Despard kunne bli mistenkt for mord. Kanskje dømt også. Herregud. Men eh, denne delen av planen måtte hun gjennomføre uten at Mark visste noe om det. Og det var heller ikke særlig vanskelig. Hvordan da? Den mystiske damen i drakten måtte tilhøre huset. Det var bare de som bodde her i huset som visste hva slags kostyme deltakerne skulle ha på ballet. Blant dem Myra Corbett. Nei. De hadde de beste muligheter for å få kopiert drakten, og døren holdt de låst og kunne altså ikke bli overrasket under arbeidet. Og genistreken var jo telefonen til uh, eh, Mrs. Despard. Ja. Det var Myra som ringte. Nei, nei, jeg har ikke... Hadde, hadde Mrs. Despard virkelig dratt hjem, ville hun blitt anklaget for mordet. Oh. Cross, hvordan foregikk det i virkeligheten? Selve mordet, mener jeg. Lille Meyer kom hit etter at alle var dratt. Hun visste at Mrs. Henderson satt oppe og hørte radio. Nede på kjøkkenet blandet hun sammen portvinen og de andre ingrediensene, og litt før elleve gikk hun opp på rommet sitt og tok på seg drakten. Og så gikk hun inn til Miles og serverte ham styrkedrikken. Nei, jo, nei, det er ikke sant. Og så passet de på å bli sett, for de hørte med til planen. Derfor snakket de så høyt at Mrs. Henderson måtte høre dem over musikken men at de ble sett i speilet, det hadde de ikke regnet med. Mara Corbett hadde regnet med å bli tatt for et høyst virkelig vesen, nemlig Mrs. Despard. I stedet ble hun et spøkelse, et gjenferd mot sin vilje. En uskyldig feil i glasset i speilet ga til med en ytterligere spøkelseseffekt. Hodet hennes slo til å sitte løst på kroppen. Nå vel, så ga hun katten resten av drikken og plasserte skålen i klesskapet. Og det ble naturligvis gjort med hensikt? Naturligvis. Det var som å forkynne med store bokstaver at her dreide det seg om et mord begått av dem, Mrs. Despard. Hvordan vil de begrunne det? Tror de at en som vil få et mord til å se ut som naturlig død, ville benytte en så overdådig giftdose at det ligger 12,5 centigram arsenikk igjen i bunnfallet? Men, men hva med Mark? Mark? Han kom tilbake klokken to, og der lå onkelen døende. Det var helt etter planen. Men til sin forferdelse fant han også klare bevis på mord, og det var ikke i samsvar med hans planer. Men eh, hvordan tok han dette med kvinnen? Hun som var inne hos onkel Miles? Mrs. Hendersons historie var redningen for Mark. Bevisene for mord var der, rykter var i omløp, startet av Jeanette White. For Mark gjaldt det å tåkelegge hele affæren. Og nå begynner det virkelige skuespillet. Nå forsøkte Mark å bygge på dette med den mystiske kvinnen og lønndøren. Nå vil han spille på mystikken. Han kom over en bok som onkelen leste, en om sort magi, og her fant han kapitlet om vandøde. Og dermed var vi i full gang. Snøre med ni knuter, damer som går gjennom vegger, og dere er vel klar over at én viktig ting har vi bare fra Mark selv. Dette med at onkelen ønsket å ligge i trekister. Ja, uh, unnskyld meg, men Dr. Eh, Partington? Eh, hvis de kommer til at det var Mark som fjernet liket, da spilte det vel ingen rolle om kisten var av tre eller stål? Tvert imot, det spilte en meget stor rolle. Selv en så kraftig mann som Mark ville ikke ha klart å løfte en kiste av stål. Flyttet han kisten? Nå skal jeg fortelle Dem hvordan likrøveriet foregikk. Mark trengte bare 60 sekunder på det, og det hadde han. Nå husker jeg. Han var jo sistemann ut av gravkammeret etter begravelsen. Han trakk ut kisten, åpnet boltene, løftet liket ut og gjemte det. Gjemte det? Ja, men hvor? Hvis De, Mr. Stevens, tenker tilbake på situasjonen da dere kom ned i krypten, tror jeg De vil skjønne det. Vent. Det ligger noe på gulvet her. Det ser ut som visne blomster. Ja, det er blomster fra begravelsen. Ja, De har vel ramla ned fra disse svære urnene her ved inngangen. Det var riktig fint her. Han la liket i en av urnene. Men for å få det dit måtte han ta ut blomstene. Nettopp. Så lukket han kisten og satte den på plass igjen. Voilà. Men dette kan da ikke ha vært mulig på den korte tiden han hadde? Før han gikk opp til de andre? Jeg klarte det. På 78 sekunder. Brennan kan bevitne det. Ja. Vel, nå vet vi altså hvorfor kisten var tom da vi åpnet graven. Men vent litt. Vi undersøkte jo hele krypten etterpå. Også urnen, og det var tomt overalt. Ja, og, og, og hva med gyngestolen? Jeg mener, eh, da jeg så Mr. Despard i den Det var Miles Despard de så. Hva er det de sier? Disse to tingene, den tomme graven, Miles Despard i gyngestolen, henger sammen. Så fort dere hadde funnet kisten tom, måtte den døde vekk fra krypten. Husker De hva som skjedde? Undersøk overalt. I kapellet, her nede. Eh, Ted og Joe, løp opp i huset og hent stiger. Stiger? Ja, ja, så vi kommer opp til de øverste kistene. Vi må oppklare dette her, om vi så skal forstyrre gravfreden for hele Despard-familien. Jeg skjønner. Mak ble alene i krypten. Hvor lang tid tok det å hente stigene, Mr. Stevens? Lenger tid enn beregnet. Seks-syv minutter, vil jeg anta. Ja, lang nok tid til å ta ut liket og bære det opp i Hendelsens hus ved siden av kapellet. Han måtte plassere liket et sted midlertidig, og det gjorde han i gyngestolen hos Hendelsen. Men Hendelsen kom opp til huset tidligere enn beregnet. Da fikk han vel panikk? Ikke mak. Han hadde tatt ut sikringene for å være sikker på at det var mørkt i huset mens han utførte jobben. Jeg tør vedde på at han sto der i stuen da Hendelsen kom. Men Hendelsen Der i halvlyset ser han gjenferdet av sin arbeidsgiver sitte i yndlingsstolen sin. Var det rart at han falt sammen? Og mens hendelsen lå der slått ut, ble altså Mark kvitt liket. Men, men hvor? I fyren, kjære frue. I, I, fyren? Han brente liket, Mrs. Despard. Gode gud. Det var altså derfor det var så varmt her. Å, så fryktelig. Kan De bevise det, fullmektig? Politiet undersøker fyren nå, sammen med rettskjemikeren. Jeg tror det ikke. Jeg nekter å tro det. Jaså, Miss Corbett. Mark kunne aldri gjøre noe slikt. Og jeg Jeg har ikke drept noen. Alt jeg ville ha, var Mark. Og Mark rømte ikke fordi han hadde gjort noe galt. Han ville bare vekk. Fra henne. De kan ikke mene at de mistenker meg. De har ingen beviser. De kan ikke få meg til å tilstå noe jeg ikke har gjort. Ja, men Hører dere ikke, da? Jeg eh, føler pinedød at jeg tror dem. Ogden? Noen av dere vet at jeg svært ofte har rett. Og én ting kan jeg i hvert fall fortelle dere. Det var ikke hun som ringte til Lucy på det ballet. Det var meg. Og tar dere feil på det punktet, så kan dere kanskje ta feil på andre punkter også. Hva? dere skål, unge venn, for at de en gang i deres liv prøver å hjelpe en annen. Skål! Dessverre må jeg nok skuffe dem med at hvert ord jeg har sagt, er riktig. Jeg tar aldri feil. Om det så skulle være mitt siste ah. Ah. Klaus! La meg komme til. Han, han er død? Ja, men, han kan jo ikke dødd sånn uten videre. Han er død. Og det lukter cyankalium av ham. Cyankalium? Ja, det pleier å virke fort. Ja, de har rett. Han er død. Og jeg kjenner også altså lukten av cyankalium. Miss Corbett, det var de som ga ham glasset. Mener De å si at det var jeg som Jeg kan ikke mene det. Jeg tror dere er blitt gale, alle sammen. De kan det ikke Jeg husker meget godt at det var de som rakte ham glasset. Ja, vi så det, vi også. Men han tømte det ikke med det samme. Det var vel det de hadde håpet på, ham. Kloss ventet med å drikke til han hadde noe å drikke for. Og dermed fikk han eh, sagt nok. Men det var ikke meg! Det var ikke meg! Vi hadde ikke beviser mot dem før. Ikke gode nok for en jury. Men nå har vi dem. Unge dame, de skal få lov å svi for dette. slik skjedde da oppklaringen av mordene på Despard Park og de mange mystiske begivenhetene som hadde funnet sted der. Og alle som var til stede, var overbevist om at de hadde vært vitne til en fullstendig oppklaring, og at den skyldige nå var tatt og ville få sin fortjente straff. Men la oss, før vi kommer til en endelig avslutning, la oss avlegge et besøk. Datoen er 30. oktober. Natten til allehelgensdag faller på. Heksesabbatens og Den sorte messes natt. En farlig natt. Eldre enn kristendommen og eldre enn kirken. Borte ved vinduet i det vakkert møblerte rommet står en ung kvinne. Ansiktet hennes reflekteres i vindusglasset. Hun står med et drømmende uttrykk i øynene. Munnen smiler. Et svakt, nesten umerkelig smil. Janet White, alias Myra Corbett, den djevelske sykesøsteren som hun også ble kalt, ble som kjent dømt til døden i Den elektriske stol for mordet på forfatteren Gordon Cross. Janet White ble i dag benådet og dommen omgjort til livsvarig fengsel. Det har fremdeles ikke lykkes politiet å pågripe hennes medskyldige Mark Despard. Og så over hmm, Det var synd. Hun burde havnet i stolen, sånn som hun snakket om meg. Naturligvis var det uforsiktig av meg å spørre etter Glaciers resept den gangen. Men det var så lenge siden jeg hadde brukt den. Jeg er så glad jeg begynte å huske igjen. En gang ved den sorte messige bord trodde jeg at jeg hadde fått hukommelsen tilbake. Det var som om røksløret hevet seg. Jeg så et øye her, nese der, kvinnebryst i en bøddeltann. vantro når jeg får se Godet igjen. Han var blitt svært forandret, men jeg kjente ham igjen med det samme. Jo da, jeg kjente ham igjen. Selv om han var blitt gammel og krumbøyd. Og flink er han, det kan jeg ikke nekte for. Men forklaringen han kom med, den var ualminnelig godt laget. Men det var synd han måtte anklage Mak Mark var hyggelig, han. Men Miles Godt jeg fikk tatt ham i tide før han fikk fortalt hva han hadde oppdaget. Vel, <clears throat> denne gangen fikk jeg i hvert fall overlystet Godin. Så synd at han ville komme tilbake igjen til meg. Han ville vært helt ubrukelig som elsker nå. Dumt at denne Corbett Bacon ikke virkelig var skyldig. Hadde hun vært det, hadde vi vært én til. Det kunne vært fint. Så vakre de er, de små glasskrukkene. Så små, så vakre. Ja, god dag, sa jeg Croix. Du hjalp meg virkelig. Selv om det ikke truet noen direkte fare. Jeg ville bare ikke at Ted skulle ha amme. Ikke ennå, iallfall. Jeg elsker ham jo. Jeg elsker ham. Snart skal han bli en av våre. Håper bare at jeg kan forandre ham uten at det gjør vondt. Ikke altfor vondt, iallfall. Her er jeg, kjæreste. Er du hjemme? Her er jeg, elskede. Skynd deg, da. Jeg har ventet sånn på deg. John Dixon Carr. Dramatisert av Sven Lange. De som var med i siste del Ted Stevens, Nils Ole Oftebro, Gordon Cross, Bjarne Andersen, Brennan, Arne Lie, Lucy Despad, Lise Fjelstad, Myra Colbett, Tone Schwartzot, Mrs. Henderson, Evy Engelsborg, Edith Despad, Bente Børsum, Joe Henderson, Karsten Byring, Mark Despad, Ole Jørgen Nilsen og Marie Dobré Stevens, Anne Marie Ottersen. Musikken til serien var laget av gruppen Rain. Carl Jørgen Kjønig, Åsmund Feidje og Knut Heljar Hagen. Musikkteknikere Morten Hermansen og Bjørn Hagring. Musikkprodusent Harald Are Lund. Teknisk regi var ved Åsmund Flo. Instruktør Nils Nordberg.